Ja. Eh, så att eh, jag trotsade kylan och gatlamporna tog slut med hästarna. Eh, stallflickan i Långspel släppte ut hästarna och en häst är ganska liten där och så. Den ser lustig ut. Mamman är ju helt ganska normalt stor men eh, hästen är väldigt liten och så. Den verkar inte växa. Och eh, fyra rådjur också i Långspel och sen vände jag tillbaka faktiskt där och så. Eh, I Långspin såg jag inte några människor som rörde på sig faktiskt. Eh, sen började det gynnas om men det var mycket besvärligt med vindar och blås och så när det blåste. Röstpodden Vandringsturen är publicerad då. Den eh, hittar man genom att söka på Vandringsunder Andersson Botte. På google.com, google, vandringsturen Gunnar Andersson Blogspot minsann. Personliga blogg är gunnarandersson.blogspot.com Ja, det var alltså Gunnar gunnarandersson.blogspot.gunnarandersson.blogspot.com eller sverigekanalen.blogspot.com .wordpress.com Dalakanalen webnode.se eh, eh, minsann. Eh, och så. Pilla på skärmar och så. Här var en solbränd eh, socialdemokrat. Eh, Mohammed här. Samnytt på Twitter. Misstänkte eh, skattebetalarna på 25 miljoner kronor och enklast är att gå till samnytt.se. Tyvärr har vi en, eh, en sionist också som jobbar på Samnytt men i övrigt så här eh, Ekelund eller Ekerot kanske som ju mm, har tagit upp förut och så för att det var ju polsk eh, judisk eh, släkt. Polsk judisk släkt som har bytt namn och hans mamma dömdes också i för många år sedan och dömdes för grovt eh, skatten fick flera års fängelse. Eh, faktum eh, fyllt eh, 75 år. Även om eh, Dolly Parton inte lyssnar på Sverigekanalen så får vi ändå gratulera faktiskt. Dolly Parton 75 år gammal. Ja, en liten sväng blev det i blås och så. Jag stoppar ner mobilen i vanten sen men det kan eventuellt vara lite sus och brus och så i den mikrofonen när det blåser faktiskt där som det gjorde. Hårda, hårda vindar var det idag. Axelsson och och eh, det var 15 men Fredriksson och Hansson var snabba. Möter en ung dam också på sex på vägen och eh, sen var det ytterligare en tjusig dam här som också är ung och fin. Utanför så med mössa på huvudet. Jag tyckte hon fnittrade till och så men jag är inte säker. Jag kanske har mött henne förut förresten. Uh, ja, för ett tag sedan så mötte jag en dam med mössa på huvudet. En tjusig dam där, kvinna som kollade in mig och skrattade till och så. Jag har rånarluva där så att... Eh, och så värma facet och så. Trynet. För att det var väldigt blåsigt och så idag. Jag sitter i halva rummet och så här. Ett vardagsrum som man bara delvis kommer in i för det är så trångt där. Ja, det är märkligt att man... Små smala gånger och så. Jag sitter i mitten här. Lite felbyggt och så men det går inte att ändra på så att jag får jobba med det som är uppbyggt. Ja det fungerar i alla fall men det ser lite konstigt ut och så här egentligen. Hur det är placerat och så. Men eh, det är många år sedan man har hållit på med det här och så. Men det är en bagatell egentligen hur det ser ut här för att ni ska lyssna, lyssna, lyssna, lyssna. Ni ska inte titta och så. Så att det spelar egentligen rock'n'roll hur det ser ut och så här. Mm, när, man, när det är radio så ska man ju lyssna och oavsett hur det ser ut i själva studion så, så ska ni höra på det jag säger och annat och så. Ja, jag tror även att det blir äh, eh, äh, eh, dragspett på Radio Haninge med sand som äh, brukar köra på måndagarna. Det är ju då punkt Ja, det var krångligt med det tekniska här då. Börja om från början kan jag inte göra för då blir jag tokig och eh, jag försöker att göra det bästa av det tekniska som är och så här. Det går ju att köra i alla fall och så. Jag försöker inte krångla till det och så. Koppla in mobiler och så utan det ska vara så enkelt som möjligt här. Eh, och så. Men eh, hästarna var i alla fall ute i äh, här. Och så. Oj då. Ja, det är fart i Radio Haninge och så. De brukar dragspela så på måndag. Normalt klockan 16 och så. Det Lite ostabilt. Eh, eh, internetströmmen kan bli något ostabil när man använder webbläsaren från sändningsdatorn faktiskt då. Det kan ju påverka även på C-datorn när det går en slinga. Då kan det bli lite hoppigt och så. Eh, tyvärr, det kan studsa tyvärr, de här internetströmmarna påverkas något av att man använder webbläsaren så att det kan bli lite ryckigt. Eller man ska uttrycka det. Lite oklart varför men det kan vara lite grann eh, hoppigt ibland. Lite ostabil eh, internetström. Det kan påverkas faktiskt av att man använder webbläsaren tydligen. Och eh, så. Men det är en liten bagatell och så. För det blir i alla fall inte riktigt något avbrott. Men om det blir avbrott får ni vänta en stund och trycka på eh, play och så igen. Tjusiga damer också här som är mäklerskor på fyran. Blonda damer där från England som inte har långbyxorna på sig kan man säga. Utan det är lite lättklädda damer. Ja, det var ju minst sagt kyligt idag minst sagt och de här vindarna var väldigt brutala och det kändes väl ungefär som eh, typ 10-15 grader kallt och så, men det kanske var 6, men det kändes ju väldigt kylt. Sådana hårda friska vindar. Så av Modernas coronavaccin som transporterades i för kall temperatur förra veckan. Orsaken är att man inte kan utesluta att gummiförslutningen på flaskorna tagit skada. Ett hundratal medarbetare på Hudiksvalls sjukhus fick en första dos av det förkalla vaccinet i förra veckan. Men Läkemedelsverket har nu fastställt att själva vaccinet inte tog skada av den kyliga transporten och personalen behöver inte vaccineras om. Svensk landslagsishockey ser ut att få klara sig utan en av de största profilerna inför kommande OS-kvalet senare i år. Forwarden Erika Gram säger nu för Radiosporten att det inte blir någon satsning mot nästa års olympiska spel i Kina. Erika Gram, som har spelat över 200 landskamper, jobbar både som damansvarig i Brynäs och spelar i klubben. Jag är i slutet på min karriär och... Eh, ja, Sen blir det också flås i mikrofonen. Oj, det var en väldigt kort klänning idag. Och högklackat där på fyran. Inga fotomodeller utan det är mäklarskor, som mäklare men... Uh, oj, oj. Får allt, det var intressant och högklackat och Så, ja. ja, gamla gubbar blir tokiga när de ser unga damer som uh, inte har långbyxorna på sig. Man ser kvinnoben. Sitter här med en Helly Hansen-tröja också som jag hittade på ett elskåp. Hilshyttan och eh, så. Uh, med lätt frossa kan jag säga och eh, jag kan hålla lite avstånd också till mikrofonen och sänka ner lite grann. Så blir det kanske lite mindre flåsigt. Men tyvärr så blir det så och det tog tid att komma hem också den här fruktansvärda kylan och mycket hårda vindar. Jag tror det var eh, nordost vindar faktiskt så. Ja, idag är det superkort klänning. Oj, oj. Eh, hon på fyran har ju så kort klänning så att, eh, ja. <clears throat> idag var hon lättklädd. Och de är lättklädda också på fyran men där är ju Sverige då helt enkelt. Och, eh, ja, det är Sverige faktiskt så. Eh, här så måste vi ha massa kläder på oss faktiskt. Sen går det väldigt långsamt att surfa också på de här datorerna. Det står vänta och så. Eh, vänta och så, men man vill trycka men det går inte att trycka för det står bara vänta och så. Det tar lång tid. Det går sakta och så, men jag har inget annat att pilla med. Så det var mycket besvärligt tycker jag. Eh, och jag såg väl bara eh, några få människor som rördes på sig lite grann och så. Jag var inne också på kyrkogården och tittade lite grann på de här gravarna och så. Eller gravstenarna. Det var snöröjt av personalen där så jag så. Och det är inte lätt att komma ihåg. Jag eh, förra det var en gubbe där som var född 1915 eh, tror jag och avled eh, år 2000 minsann. Ja. Gumman var född, ja herregud, hon dog 95. Hon var född, eh, ja, nej, det är så mycket gravstenar så att <laughs> det går inte att komma ihåg faktiskt. Men jag såg i alla fall några som rörde sig. I gröna signalväst förbi. Eh, då. Eh, både i morse tror jag och även tillbaka så kom det folk minsann som var ute och gick med sina gröna varselvästar på sig och så. Som trotsade eh, kylan och hårda vindar. Eh, minsann. Ja, det är klart inte de senaste grejerna här. Det fungerar men det är gamla. Gamla. Eh, man får vara tacksam att det håller och fungerar. Även om det går lite eh, långsamt. Eh, man får ha lite tålamod och så är det. köper Bartzo nummer ett och mer referens också på den ena kan nämligen spela in med Bartzo kan man ja, ja. Eh, och så faktiskt Ja. Småstad med persgarage. Ja, det ryckte till i den lilla hästen. Den här hästen har jag sett i flera år i långspel mycket liten häst. Att den här mamman ser normal ut men skeletten är väldigt liten och så. <laughs> Eh, oklart varför men eh, hon är det. Eller jag menar mycket liten häst i långspel minsann. Jag var inne mitt. Jag passerade en gammal hästgård som är nedlagd och sen vände jag tillbaka så lite ishalka och så men det gick ju bra. Mörkt och så. Delvis i byarna. Och delvis inte eh, faktiskt. Det gäller Långsben och Laggarbacken och så, Hintsyttan. Det är bara delvis eh, belysning. Vi strömmar från Långsötan här, men inte nätström. Hedemora stadsnät, internet A. Och vi har 5, 5, 15 megabits. 15 eh, megabits är det på wifi-signalerna. Men det duger att strömma så. Eller streama. Så trådlös överföring här till HT655. Fantastiskt. <laughs> Ja, och så. Lite lätt eh, frossa faktiskt och så vidare. Eh, Pet.se är också mycket aktiv där och Petterssons.se dagar och uppgiftsskribenter som medverkar på Petterssons blogg. Så det är liksom inte bara en person. Gubben Pettersson finns ju också på Twitter. Där ni naturligtvis kan följa mig också som Dalagunnar. Det är bara att söka på Dalagunnar på Twitter. Lite rätt eh, för oss har vi fått. Och det var minst sagt en mycket kylig dag och mycket kalla vindar uppehåll uppehåll. Och väldigt eh, mörkt här från början, svart. Mycket kallt och fruktansvärt eh, kyliga vindar. Så att man blir alldeles eh, nedkyld och så. Försöker vara på sociala medier. Dela länkar till Sverigekanalen och så. Och nyhetslänkar och annat. På Twitter och så vidare. Och det vore bra om ni kunde dela och sprida olika adresser som vi har vidare. Till era vänner och så på internet, på sociala medier så att det sprids vidare faktiskt. Det är inte alla som känner till att Sverigekanalen finns faktiskt. Maranata finns också numera sedan länge här på Solensvägen. Man kan kolla på Youtube när de kör live varje lördag med kamera och mikrofon från 18 till 19 tydligen. Sen kan man lyssna på det efteråt också. Som en podd och så faktiskt där. Maranata.se eh, men så vitt jag kan bedöma så är det bara några hundratal människor som kollar och lyssnar på detta. Eh, det religiösa etablerat sig här. Delvis, de hade ju då hyrt eh, Bällstaskolan av Stockholms stad i många år. När Bällstaskolan var ju då eh, nedlagd vad jag förstår. Men eh, man hyrde den, eller arrenderade den av Stockholms stad i många år. Eh, det var 20 eller 30 år, men eh, oklart varför, men Stockholms stad sa upp avtalet och då tvingades Maranata söka ny fastighet och då köpte man ett gammalt äldreboende som är nedlagt här i Långshyttan med Sanna. Alexander Bolsjunov har polisanmälts för misshandel, rapporterar finska medier. Det handlar ju om den här tryckaren som... Ja, äldreboendet Solhem har funnits länge på Solhemsvägen men är nedlagt sedan 93. För det var 93 nämligen som äldreboendet invigdes vid Björkallén som heter Granen. Jag tror att det är vanliga lägen. Men eh, delvis så är det ett antal lägenheter som är äldreboende där. I Björkalen totalt är det kanske typ 25 lägenheter minst men det är också vanliga lägenheter och så, tvåor och så men det är ju delvis ett äldreboende och så handikappsanpassad med personal och så för att det finns personal från eh, Röda Korset där dygnet runt och så. Man drar folk i rullstolar. Och eh, 2002 revs också gamla granen som bestod av eh, eh, fyra hus eh, på Björkalen mellan eh, Folkets hus. Var det fyra hus där faktiskt eh, som revs 2002. Eh, det finns en bild på det. när det revs och sen finns det också en bild i alla fall på dessa fyra hus minsann. Jag sa att det var tre hus men Eh, det var inte tre hus som revs då 2002, Gamla granen, utan det var fyra. Och så alltså fyra hus som revs då. Mm, gamla granen. Eh, jag ska också säga att eh, Hedemora bostäder kallar detta för paradiset man enligt skyltar och så så det är något annat. I Björkaren som delvis består av ett äldreboende också faktiskt där USAPet.se är väldigt aktiv där. Gå in och titta där för att uppdateras väldigt mycket och så där. Det är enkelt så, men enklast att gå in på själva adressen och upptäcka saker som finns där och så. <laughs> Ja. Ja. Men det var en kall och kylig dag och blåsig dag minsann och så vidare. Eh, besvärligt och så tycker jag. Med vindar och så. Det var mycket besvärligt tycker jag. Och hästarna var också ute tidigt. I Långsben där vid eh, Vinters 19 är det som äger hästar och så. Eh, katter och så, en hund. En liten flicka som man ser en gång per år. Eh, tupp och höns och så som jag inte kunde se bondgårdar. De har säkert haft kossor och så förut. De hade också kaniner förut men de verkar ju vara borta. Det finns också jätter och får och så. Kossor och tuppa höns och så. Ankor i Långsby men delvis också så är det nedlagda i Långsbyn inne en bit. Bara på grund av mörker och kyla. Så vidare. Det börjar bli så. Det blir Ja, det var jag tror jag kände en liten till skådespelare. Han hade blivit sö... Åh! Trött och jag har ju också med rin och sugn och unga bilder och så, men jag minns Tåberga och Kösterögationen där. Vi åt på en restaurang och så i Köpenhamn så finns det innan liten båt. Ja, jag tror det finns. Månen även så. Um, det var en sån här porrmagasin och sånt. Och sånt. Ja, nu är det för det här då. Jag kom dålig. Men då, det blev ju som när jag fick ju, Det är ju fri. Det är svårt att förklara havet för att, eh, på, <laughs> på Facebook där och Query minsann. I havet och så. Fort Mcquery. Det får vi ta upp en annan gång för att det är komplicerat. Kommer man säger att min eh, Sverige och så. Fyra typ och utlandssvensk eh, bosatt utanför Sydney helt enkelt. Black Blacktown, bodde i Donside där Town. En annan sån här förort tydligen, eh, Sydney. Till själva förorterna utanför Sydney faktiskt. Så. Det finns ju många andra utkar faktiskt och jobbar ju utan. Det bor ju delvis i eh, hus eller lägenhet. Jag bor ju då eh, del utomlands. Så jag vet som är det. Man skickar det här till utlandssvenskar men eh, detta har ju så länge upphört för att man hänvisar det som är eh, en sån till kvalitet och så. Men jag minns faktiskt det tror jag, som hade det i många år. På Radio Sweden P6 Stockholm över FR2 och så. För utlandssvenskarna. Sjöfartsmagasinet var ett program för de som jobbade på fartygen utomlands och det hördes på FM i Stockholm och gick ut över kortvåg och så. Som fick sådana kortvågsmottagare. Man, jag tror programmet är nedlagt och eh, eh, Radio Sweden är ju endast på internet i appar och så. Men mm, det är bättre kvalitet. Folk har ju uppkoppling. Men det var ju inte så förr så att förr gick det på kortvåg och så. Mm, Radio Sweden. med en svensk redaktion och sen var det naturligtvis olika program på engelska och eh, tyska och mm, ja, det var väl eh, olika språk helt enkelt där. Minsann arabiska och sånt. Så att. Och det finns också fortfarande Sveriges Radios program, Sweden. Eller Radio National egentligen, utlandsprogram. Eh, och det har funnits väldigt länge. Verkligen och så i många år också. På, på kortvåg eller mellanvåg typ, tyvärr nedlagt. Holländska radion har inga program på engelska längre än på holländska. I många år så hörde man faktiskt en internet samsida i radion där. Tyvärr och endast holländska numera. Eh, många länder hade ju sådant program. I det här fallet så var det Holland då, som hade engelskspråkiga program. Spanien hade också förut också ett program minsann på engelska. För internationella lyssnare. Eh, och det finns också en radiostation i Spanien som sänder på engelska. Det är inte den spanska staten utan det är en annan eh, privat station och det är den enda som finns som sänder dygnet runt på engelska i Spanien för turisterna, de som är bosatta där. Många som är bosatta i Spanien delvis eller helt och människor från eh, Sverige och sånt som besöker Spanien och så. Så att det är helt enkelt eh, reklam. Musik och eh, man pratar engelska där. Nu minns jag inte riktigt vad det hette exakt så. För att det finns väldigt mycket stationer och så så att det är inte lätt att komma ihåg. Men det finns tydligen bara i Spanien som hörs på engelska. Ja, just för utlands eh, utlands eh, från England som bor utomlands i Spanien eller besöker Spanien eller delvis bor i Spanien och turister från Sverige och så vidare som finns i, finns i Spanien också. Som kanske har svårt med det spanska språket och så. Men det är klart, om man bor i Spanien så bör man ju kunna prata spanska och så, men eh, jag tror det funkar rätt bra med engelska faktiskt, ungefär som i Finland så kan man nog klara sig ganska bra på svenska faktiskt för att det finns ju skyltar och så på svenska i eh, Finland. Eftersom Finland är eh, dubbelspråkigt land enligt lagen. Det gör den ju. finns ju en pandemilagstiftning som... Eh, ja, i Finland så är det finska som är huvudspråket och svenska är minoritetsspråket bland annat. Så att i Finland finns det skyltar på finska och svenska. Det finns radiostationer enbart på finska. TV-kanaler endast på finska. Och det finns radiokanaler i Finland endast på svenska och tv-stationer också, eller kanaler endast på, också på svenska. Eftersom det finns en ganska stor svensk minoritetsgrupp i Finland som är eh, Finlands svenskar. Det är alltså en svensk minoritet och Sverige har faktiskt haft Finland för många, många år sedan så Finland, Sverige under en period i alla fall. Ja, vi känner till det men det är ju borta sedan länge. Eh, det är fart i Rönne. Det blir dragspelare klockan lite... Ja, det åker vi för. Ja, nu börjar det verkligen att skymma gatlamporna har tydligen eh, tänt den här. Och kanske också i byarna. Hedemora Energi är det väl som, som sköter detta, men det fanns det trasiga gatlampor. Även om de flesta lamporna lyser så en del lampor så en del gatlampor lyser och slocknar och så lite fram och tillbaka. Man har inte skött underhållet av gatlamporna riktigt som de ska. Minsann och eh, eh ibland eh, måste jag man det beror på att det eh, kan ju också tillkomma nya lyssnare som inte känner till Astrid och Sting här. Andra har hört det förut och så. Tablån har ni på dagens tid tjatango.com med ett T där och Dagens dagenstider.chatango.com i tablån. Moderaterna är också emot. Nu ser vi hur stelbenta Socialdemokraterna, är. det de inte hittade. Ja, där var det 50 gubbar som pratade i käften på varandra så det var inte så kul. Men eh, det är lättare när man hör en röst i taget och så. Men... tittade på ettan och såg en gammal tjock-tv där. Som köptes för ct CTC men eh, borta sedan länge och tvn den hamnade i Märsta och sen eh, till Långshyttan efter många år. Så. Sen försvann ljudet men på då. Och så. så att det går ju rätt bra. Eh, från Australien minsann, den här svenska filmen var väl slut då ja. Ja, den alltså att den försvann och så. Öhlénsväg 270 bra kyrkalen också har sig fram hyfsat ändå men Tisfläckar fanns väl sånt i Långsben men gick ju bra att ta sig fram där och det var kallt, kallt, kallt, mycket kallt och ansvärt blåsigt. Huvarliv vad var eh, kallt och blåsigt, det var huvarliv vad var kallt. Ja, ansvärt väder ju, var det ju. Och ketchupen var till Malmö, Malmö. Ja. Så man sitter ganska nedfrysen. Nu Nu när klockan närmar sig 16 här i Långsuttan och Dalarna, sydöstra Dalarna. Det var en eh, väldigt blåsig och kylig dag. Sen såg jag bara några få människor som trotsade äh, kylan minsann. Vi har små stugor nedan där knutar och öde. De ser små ut men i de andra husen så bor folk faktiskt. Så det är en, eh, ja, 50-60 kvadratmeter på röda stugor med vit. Här kom det också till brevlådan här. Nadsolat eh, alpost kom eh, kulisserna. Punkt i eh, zeta ska det vara. Faktiskt. Bakom kulisserna punkt B i C. Äntligen är Wordpress-blogg med namn. Misstänkt för försök till mord. Stöd från myndigheter fördelas ojämnt mellan kvinnor och män. Ja, det var en halv sekund med eko och så, men... Uh, på! och tving. Det var mörkt och här. Och tog mig tillbaka och så. Uh, lite krångligt och så via Kyrkalen igen. Med järnvägen hade man plogat men där såg det halkigt ut. Gamla banvallen här. Från järnvägen som är borta så länge och eh, den kan man faktiskt följa. Den gamla banvallen här, viken i alla fall. Ja, den fortsätter sen som en eh, grusväg kan man ju säga. Det blir ju en grusväg där. Av det som var järnväg från början och så. Efter några år. Slutet på 60-talet. Man kan även se en röd lampa där borta. Mobilmast mot Östansjö. Troligtvis en Telia-mast eh, är det väl och eh, är det Där var uppe med min cykel också för en sommar sedan mm, och kolla. Och eh, långt bort över en mil så ser man också en mobilmast i Stjärnsund. Som jag tror jag har sett vid sjön eh, Grycken en gång finns alltså en mobilmast också i Stjärnsund där. Och sen finns det två nya mobilmaster som plats utanför Långsuttan här. Eller i en febod här högt upp på bergen här, någon mil bort nästan. Eh, en 4G-mast dock utanför Stjärnsund eh, mot... Uh, uh, ja, det är alltså innan länsgränsen, eller innan, innan kommungränsen mot Avesta kommun så vill man också bygga upp en 75 meter hög mobilmast som är 4G. Jag minns inte vad borta riktigt nu. Eh, tyvärr, då får man ju ta fram en karta. Eh, det ligger en sjö där bort också. Så det kommer bli, bli ännu mer och ännu fler utav de här mobilmasterna. I vissa fall är det Telia och i andra fall är det andra företag som ska bygga ut eh, mobilnätet och så här successivt kan man ju säga. Men eh, tyvärr så är masterna närmast Långshyttan inte 4G eh, utan 3G. Lite oklart om Telia kommer bygga om de där. Eh, så. Uppgradera masterna. Det gjorde det och det här brukar ju vara ett enda stort mingel av politiker, näringslivstoppar Ja, den här sossen där med något konstigt namn. Eh, någon mörkhyad och så. Han eh, är ju för detta socialdemokrat. Han är alltså inte aktiv socialdemokrat längre men han har eh, tydligen varit det. Mordförsök också. I en skola i Trelleborg. Det försvann men han ju ser det och jag tror att det var Petterssons blogg som tog upp detta. Nej, det var ju um, samnytt mordförsök skola i Trelleborg minsann. Ja. Man har nästan fått lite frossa här. Ja, jag spelar in eh, Radio Han. Ja, vilken tur. Nu ska vi Hej, där, där är ni ju och lyssnar. Ja, vad kul. Festgubbarna var tillbaka också. 16.00 måndagar, radiohaninge.se, dragspel. Men ibland är det inställt. Det kan vara kommunfullmäktige. Möte missanne. Men idag var gubbarna på plats som... Jag spelar nämligen in här. Det är inte så, då är det inställt. Då är det politik i många timmar timme inåt babblas det massa politik på det lokala planet. Eh, Minsann och så, men... Eh, ibland är det dragspel, eller för det mesta. Eh, ska jag säga. Ja, för det mesta är det dragspel, men ibland är det inställt. Radiohaninge.se och där har ni också en adress för att spela i era mediaspelare. Så att det var ju verkligen bitande kyla minsann. Och eh, la. Hårda vindar, hårda vindar var det. ju. Man blev ju fruktansvärt nedkyld faktiskt och så. Det räcker ju faktiskt inte med. Det räcker faktiskt inte med. Det räcker faktiskt inte med eh, råneluva och pälsmössa och Dubbla, äh, dubbla byxor och dubbla tröjor och vinterjacka och äh, vantar och så. Utan det. Man blir äh, nedkyld trots allt ändå faktiskt. På tvåan ser jag en annan, annan Andersson också. Magdalena och finansministern. Är det faktiskt självaste finansministern som dyker upp på SVT2, tvåan minsann. Men eh, vad hon säger kan jag inte veta riktigt. Det går icke att eh, höra. Att eh, höra. Uh, ja, det var en liten sväng i, uh, i uh, men det var ju ganska liten sväng faktiskt. Mm. Ibland pratar man och eh, håller på på samma gång skärmar här så man tappar liksom eh, kontroll vad man gör egentligen. Men det blir ju så. Man blir lite uh, virrig av utav uh, kyla och så vidare och så. tv-skärmar och dataskärmar och sånt som gör att ögonen blir lite trötta men Och det hade en stöld också tydligen i Södertälje, Ronna. Uh, jag tror jag var en, en gång i alla fall i Ronna centrum och så. Det var någon dam där som träffades på någon kontaktannons för många år sedan. Då fick jag rida på en häst. Väl i Grödinge tror jag det var mellan Södertälje och Nynäshamn. Vi åkte buss dit och sen tillbaka där så tillbaka där så så fick hon eh, hon lämnade mig i Södertälje för hon hade en syster där som hon skulle hälsa på så att jag fick ta mig hem eh, med pennan själv. Hon bodde i Tumba men hon skulle hälsa på sin syster i Södertälje så att eh, vi skildes åt och sen träff, träffades vi aldrig mer. Jag hade mycket liten lägenhet i Tumba som var mycket liten. En liten etta var det. En liten etta där. Eh, hon sa att hon hade tio barn och sådant. Lägenheten var mycket liten och så en liten etta där och så. Och, uh, inte en endaste unge såg jag faktiskt. Mycket märkligt. <laughs> Eh, så, det är många år sedan och så. minns jag. Men då var jag faktiskt i Ronna centrum där. Så fick jag gå till pendeltågstationen. Kan Lotta visa någonting från England också här faktiskt. Minsann. kriminalinspektörer som är ute och eh, frågar och så om folk. kriminalkommissarier ska det vara. Som inte har uniform helt enkelt och väl inga vapen och så. Men det är klart de kan ringa efter polis med sin mobil. De är helt enkelt ute och gör undersökningar efter brott och så. Eh, kan man ju säga. Ja, det är väl bra att röra på sig. Man eh, det var ju verkligen kyligt. Det var väl cirka 6 grader kallt och så och liknande där. Men vindarna var inte nådiga och det kändes ju betydligt värre än så faktiskt. i världen. Och vi behöver koppla upp alla barn till internet så de kan få lära sig online, vilket vi jobbar med. Sen måste vi hålla igång sjukvården och vaccinera vårdpersonalen till att börja med nu mot covid hela världen runt. Och det är faktiskt viktigare att vaccinera en sjuksköterska jag kan upprepa en nyhet som framgick av annonsbladet här, för jag tömde ju <clears throat> boxen förut. Tydligen så <clears throat> reno renoverar Hedemora bostäder ett kvarter i Hedemora <clears throat> som är byggt på miljonprogrammet där. Ett helt kvarter och det kostar 50 miljoner. Ja, det är mycket märkligt faktiskt. Det låter mycket det där. Uh, men det är alltså inte ett hus då. Utan det är ett helt kvarter som renoveras totalt i Hedemora just nu. Av Hedemora bostäder, oklart var. Och det kommer att kosta 50 eh, miljoner kronor faktiskt. Eh, låter vansinnigt. Eh. <clears throat> Ja, 50 miljoner är mycket men det beror kanske på att det är ett helt kvarter som renoveras i Hedemora. Vilket de också gjorde förut där på Brunnsjögatan tror jag. Om jag sett så. Höll de på att renovera och även målarna från Långsbyn här var. Eh, Långsbins måleri var också på plats. Även om ägaren bor på Solhemsvägen alltså. Är det så att Solhemsvägen tillhör nämligen Långsbyn på något konstigt sätt? Eh, mycket märkligt där. Och så. Det har också framgått att Långsötan var eh, egentligen i princip i början bara kan man väl säga några bondgårdar egentligen så typ långt tillbaks alltså så var det några bondgårdar egentligen men då <laughs> då har vi bara hundratals år tillbaks i tiden då bestod Långsötan av några bondgårdar i princip eh, så. man ser ju också en del gamla lador lite på olika ställen här som kanske är den tiden faktiskt och en bonden för länge gammal fin lada men det Nedlagt. Via Verodo? Ja, Bjarna. Jordförsök på... Jag såg ett flöde där på Twitter som Dala Gunnar och eh, det, det var mordförsök på en skola i Trelleborg och så. Eh, Jag kan inte minnas att det var någon direkt i skolan där på 70-talet. Men det var en kille faktiskt som hette... Uh, han hette Egon faktiskt. Och han uh, gick faktiskt fram och gav lärarinnan en örfil faktiskt. Så, så blev han avstängd från skolan tror jag. Han rökte hash och så och eh, mådde dåligt. Men det var ju försäkligt faktiskt. Han gick fram och gav lärarinnan en rörfil. Han kanske var 12-13 år då började röka hasch och så. Han heter Egon faktiskt där och eh, jag vet faktiskt inte riktigt om den här Egon lever idag för att han började missbruka och så. Rökte hasch och så. så att, för att det brukar vara så att det börjar med hasch och, och sen blir det liksom värre. Han var ju 13 år och hade redan börjat röka hasch och så. Det luktade illa om honom och så. Eh, jag minns inte hur det gick i skolan ens och så. Om han fortsatte skolan eller så. Han försvann ju i flera veckor där. Och det var försäkert tycker jag. Men det var långt ifrån alla som höll på med sånt. Även om några rökte så var det inte alla som höll på med droger. Men det fanns väl tydligen någon som hade börjat med droger där. Eh, tidigt. Så då gick på Eriksdalsskolan alltså och ettan till sexan och han hade börjat röka hasch där. Så att det hade spårat ur redan då. Han var väl 12 eller 13 år och hörs. Det var försiktigt. Han eh, försvann från skolan i flera veckor innan han dök upp. Plötsligt då. Eh, ja, han mådde mycket dåligt kan jag säga. Verkligen. Så jag vet inte hur det gick. Sen var det en annan skum typ också som försvann från järnvägen som jag såg för många år sedan. På Lilleholmens tunnelbanestation på söndag faktiskt. Och han var helt där eh, och helt han eh, full och eh, det var söndag och han var helt full och han slocknade på en soffa där. <laughs> på plattformen alltså. På Liljeholmens tunnel. Minns inte vad han hette ens för det är så länge sedan. Jag har tappat tyvärr. Det går inte att få fram i huvudet där. Vad han hette och så helt kört alltså. <laughs> Det var knark och så, men han var helt nedsupen. Och det var ju söndag också. Han vinglade omkring och, och somnade på en soffa. Jag minns inte om vakterna slängde ut honom och så. Det var för säkert att se. Det bana där vid Lillholmen just då. Och så. Men eh, eh det blir svårt. Eh, ja, han hade jobbat på järnvägen förut men han blev uppsagt tror jag. Det var någon slags stölder och så var större godsvagnar på Älvsjö. I Älvsjö rangermangårdar. De bröt upp och stal och så. Faktiskt så. De blev, eh, de blev greps av, de greps av polis. Det var flera inblandade och så fick han ju lämna järnvägen då. Kanske fick fängelse och så och missbrukar alkohol och kanske annat. Det Kräckigt att se. Det eh, är faktiskt det. Ja, det var vidigt att se verkligen och så. Hemskt. Jag tror han hette Alexandersson tror jag. Eh, om jag minns rätt. Eh, och för många kontakt med en kille ute i Hagalund. Och han minns också Alexandersson. Det var nedsupen och så. Av eh, alkohol och så. Han var ju full eh, vid eh, Liljeholmens eh, tunnelbanestation minns jag. Och, eh, han var så full så han slog Och eh, ja, han, eh, jag såg inte att han reste sig upp. Utan, eh, han blev väl hängd eller utslängd av de här eh, vakterna tror jag. Oklart, men det var hemskt att säga. Alexandersson hette han, minns jag, i efternamn. Och efter stölder på Elfangeran var han av, av dömdes väl då faktiskt för stölder och ytterligare en kille typ. Ja, han haft med både och typ helt eh, missbrukare och så. Det var många år sedan verkligen och så. Det här var ju alltså på Ja det var på 90-talet, 90-talet så att jag vet inte om han lever. Alexander eh, i efternamn. Hans förnamn kan jag inte minnas Men det var hemskt att se honom där för länge sedan på Liljeholmens station. Verkligen så alltså. Hemskt. Och jag vet inte om han lever ens idag. är helt uh, nedsupen. Så att det är straight och hälsa. Faktiskt inte alls. Det var så förskräckligt länge sedan. Och vi snackar om eh, ja, början på 90-talet någon gång. Så att det har jag svårt att glömma faktiskt. Och så. Alltså. Eh, när han vinglar omkring där. Och rasar på en soffa och bara katt. Det bara hemskt. Där ser man hur det kan gå. Med alkohol och så vidare. Droger och blandmiss. Det är vem som helst. Så det, det var det var fruktansvärt att se men det var han och idag är det tveksamt och han lever ens faktiskt. Ica-handlaren har inget huvud här. Men det får vi se sen. Det kan vara, men jag tror att den som är tillbaka. Skådespelaren som hette någonting. Ja. Oh. Som efter Loa Falk Ica på Ica-reklamen minsann. Ja, vi får vara tacksamma för Ica på Långsuttan för att det mesta är bort där och det är försvunnit för många år sedan och så. Jag tror Konsum lades ner här på 80-talet, början på 90-talet där på Klostergatan. Där det minsann är eh, Konsumbutik. Och så. Mycket som är borta, nedlagt. Ja, det finns inte kvar. Fanns, men det finns inte kvar längre nu. Eh, det finns ju sedan 50-talet till och med. Det är ju mejeri här uppe och så, men det lades ju ner. Den personen i mejeriet och sånt. Det har ju avvecklats mycket. Ja. <laughs> Råliga. 82 från en by utanför Sveg. Bodde ett tag i Sveg och sen kom han väl ner. Bodde i många år i Sigtuna stad och avled på ett äldreboende i Märsta. 82 år eh, gammal faktiskt. Blev han, gubben. Så att, eh, att han hade fel på ryggen så för att han eh, var ju på tungspel så att det eh, tog på hans rygg och så. Plus annat. Men jag tror att han är 19 eller vad det kallas. Eh, tycker det är tjatigt men Sen kan det vara bra faktiskt att komma ut och bli härdad och så, vindarna. En del verkar sitta inne och kolla på tv och så och har svårt att komma ut till. Man bör ta sig en liten promenad här. Trots här mörker och kyla. Tack så länge. Ja, tack, tack. För att... Eh, för att, för att, för att, för att... För att. Det är en kille i skolan där på Katarina Real och som på Eriksdalsskolan kanske också som stammade. Lång och snusa och sånt. Och, um, han hade svårt att prata faktiskt. Han var en Men det är svårt. Man gick i skolan. På Facebook och så inte lätt riktigt. Och komma ihåg vad de hette så riktigt. Man kan ju bilder och så men... Man minns inte vad de hette. Annat kanske nu. Men efternamnet har man tappat bort. Då blir det svårt. Jag har bilder på barn här på en förskola på Södermalm. Assessorsgatan och jag för mig att det där förskolan lades ner sen. Men då fanns det i alla fall en förskola med sånt på Assessorsgatan och så. Med tre som skötte om busungarna små flickor, små pojkar, En av flickorna är faktiskt mörk på bild. Jag vill påstå att flickan kanske kom från mm, Bangladesh och så. Indien kanske liknande. Inte Afrika. Hon kanske var adopterad men hon var faktiskt inte vit. Man kan se av bilderna där. Ja, där var vi små verkligen. Jag tror det var 1965, 66 eh, typ från de bilderna är. Det är ganska unikt hos småpojkarna också. En av pojkarna hette nog Gunnar tror jag. Han bodde på en gata nära Ringvägen och tror jag Gräsgatan tror jag. Jag besökte honom och en annan pojke Patrik tror jag minsann. Eh, men Gunnar hette en pojke i alla fall och så. Mycket hotell och så där nere. Vi har ett brukshotell men eh, oklart hur det går. Ja, det gick ju bra förut men det eh, verkar dött där. Man går förbi och tittar ganska dött ut in och så men att det har gått ner eh, faktiskt. Påverkat hela negativt på alla Man Men uppmanas att inte resa och så. Man uppmanas att inte resa och så vidare och samlingen är max eh, vad jag förstår. Kolla lite grann på Märsta.nu. Mm. Mycket märkligt med knivrån här i Sigtuna står i alla fall och det var någon som blev av med sina lurar. Eller hörlurar. Eller lurarna som man brukar säga. Oklart varför men... Eh, ja, det var så. Utstakad. Ja, det är svårt att lyssna på musik utan hörlurar men det är så. Knivrån. Enligt eh, Märsta.nu Som förut var min lokala tidning på nätet. Men inte längre, men jag håller lite koll. Ja, inte värre än så, men ändå. Det är väl ett brott som ger fängelse, tror jag. Eftersom det är väpnat rån med kniv där. Kjell Wigren med i Vasalaget, men Vasalandet, där har min kompis Jan... <laughs> Att man rånar folk med kniv på sina dörrar, men det kan ju förekomma minsann och så. Mm. Oftast brukar man ju skela själva mobiltelefonen och så. Vilket man inte gjorde den här gången utan det var själva hörlurarna. Oj då, där var det en blå lampa. Tjo och tjim. Ja, det var en liten häst i Långsben där. Det ryckte till i den lilla rackaren. Liten och... Ja, det är konstigt men det är en liten typ av häst då. Det är för att den är ju... lika liten. <laughs> Ja, där ser man. Vad som kommer hända. I Stockholms eh, för... Men att skämma kniv på hörlurarna det är ju lite ovanligt tycker jag. ibland och så, men det, det är inte så vanligt direkt. Det förekommer men det är vanligare faktiskt att man eh, rånar folk på sina mobiltelefoner istället. Det kan man ju säga. Än eh, att man rånar på själva murarna. Men jag kan ju tänka mig att personen hade ganska häftiga hörlurar som kanske var dyrbar rånaren absolut måste ha. Köpa egna hörlurar så. Tar man fram en kniv helt enkelt hotar personen i fråga med. Nu stod det Sigtuna där och det värsta. Själva Sigtuna stad. Jag tycker personligen att man kan ange det för Sigtuna stad så för att det är svårt att veta egentligen var ställer Sigtuna för att det är lite olika områden egentligen där. Nu händer det som i Sigtuna stad också, men det mesta i Märsta mest. Typ. Central Märsta. Sen kan jag nämna också att det var helt olika kommuner egentligen från början det här. Åtminstone fram tills Trarvasan var det ju faktiskt olika kommuner helt och hållet. Det var ju Sigtuna kommun och Märsta slog ihop sig till Sigtuna kommun minsann. Nej. ja just. Alltså dragspelsgubbar. Ja, det är väl sanda men inte så väldigt vanligt ändå direkt. Det här med eh, att man går på eh, sina hörlurar. Eller hörlurarna. Ja. Det förekommer ibland att man ser sånt faktiskt men inte så väldigt vanligt ändå. Eh, som ofta är ute eh, efter själva mobiltelefonerna. Så var det inte med liksom. Så. Allt försiktigt. När man blir så frukt. Det var hem där och fan. Jag det är svårt med det. Min sand också. Och inte. Det var så. fluga på som själva det eh, som person brottsrubricerat eh, aktuell tid de här bussarna har inte sett så Landskamera alls eh, faktiskt jag minns så men ändå Saltsjö dock det gynnar ju utredaren det kan vara tid de har personal också eh, tyvärr är det så minst här som har tid att granna och så Ja. Ner. Delsar. Tydligen skedde Uh, I Sigtuna vid en busshållplats. Uh, eh, lite oklart uh, var Håkan Juholt eh, är ambassadör svensk ambassadör, eller Sveriges ambassadör i Syrien sedan september 2020. Jag tror inte han är medlem i Socialdemokraterna faktiskt. Man. Att han får olika poster och så. Det blir liksom det beslöt. Brukar så. De kan övningar och annat. Ja, minsann. Det är som vanligt Gunnar Andersson framför mikrofonen här utgivare och tillstånd Sverigekanalen. Sverigekanalens tillstånd är... Det blir som en stor eh, glömska kring alla filmer att de, de släpper. 31 mars 2014 hade vi tillståndet. Mm, ja. Man får försöka bete så här. Och inte bara tänka eh, negativt. Idag var det kanske kyligt och kalla, kalla, kyliga vindar. Mm, Följ mig också på Twitter där och då är det Dala-Gunnar som ni twittrar alltså. Eh, tips eller vänner också. Och eh, det går utmärkt att lyssna på oss via live online, eh, radio.net. Live online, radio.net. Sök på Sverigekanalen. Men man kan också söka på mobilkanalen. Nu är mobilen visserligen avstängd men pröva senare och eh, det finns också en app också i Google Play-butiken som heter Live Online Radio-appen. Där kan man också söka på Sverigekanalen i sökrutan där uppe. Eh, till höger, högst upp sökruta så fyller man i Sverigekanalen. Eller mobilkanalen, men den senare är avstängd här eftersom mobilen ju är avstängd. Eh, av eh, tekniska orsaker. Så jag har sett det här förut på åttan faktiskt. Det går ju i äh, repriser också faktiskt där. Knivrån, alltså Sigtuna där. Tre personer var det. Eh, knivskuren i benet och blev av med sina hörlurar där under natten 24 januari. Och det har vi hämtat från Märsta.nu. Nettidningen Märsta.nu Mm. Det här Twitterflödet försvinner väldigt fort och så. Ibland hinner jag knappt se vad det står men... Eh, ja, det var tydligen Kista där. En detonation tror jag. Det var inte Märsta i alla fall och så men... Eh, det hände grejer. Och utvecklingen går liksom åt fel håll i dessa områden. kan man minst sagt säga, men nu bor jag inte kvar i Stockholms norra förorter och så, utan efter en förskräcklig massa år så hamnar man i Långshyttan istället. Men eh, mellan 2000 och 2006 så hamnade jag faktiskt i ett ytterområde i Bo, närmast skogen där. I en etta och sen en eh, tvåa. Utan någon som helst uppkoppling på internet. Så det är klart, det var lite segt men man kanske kunde haft eh, mobilt bredband i och för sig. Jag hade ju nämligen en laptop jag köpte begagnad men den var ju mycket långsam och hade nätverkskort och så. Och sen tyvärr så gick den helt sönder och så. Jag hade den uppkopplad i Märsta man eh, var gammal och så. En eh, Toshiba. Den kostade för mycket och eh, var väldigt långsam och Tyvärr så gick den ju helt sönder och jag fick slänga den. Men eh, jag hade med mig den upp faktiskt till Seter och diskettstation och så. Eh, men man hade kunnat köpt eh, så här mobilt eh, bredbandsmodem och haft en uppkoppling via mobilmast. Nu är det här många år sedan verkligen och jag kan faktiskt inte minnas någon mobilmast på den tiden i Seattle som man kunde se tror jag. Jag tror det fanns men jag är inte säker om det fanns någon mobilmast i Seattle. Det måste ha funnits. Ja, det är för säkert många år sedan här. Eh, det fanns i alla fall inte någon mobilmast som man kunde se. Eller minnas i Seattle men eh, Eh, troligtvis så fanns det någon sån här mobilmast någonstans, men inte alls som jag kunde minnas på något berg eller så. Eh, konstigt nog. Eh, nej, men det fanns väl i alla fall någonstans, men inte som jag kan komma ihåg i alla fall. Eh, nu ska vi ha klart för oss det här är många år sedan. Och sen har ju mobilmasterna blivit, men eh, det bör ha funnits en mobilmast i alla fall någonstans, eh, kanske. Ut med Smedbacksvägen och så eventuellt. Någon sån här mobilmast. Men inte så man kan komma ihåg idag. Sen har man ju byggt om eh, balkonger och fått fiber också i Säter, äh, Siggebo. De här husen var ju byggda på 70-talet. Med tre våningar. I Säter Siggebo. Som är ett område i norra delen av Säter och Sen tar liksom själva Säter slut va. Med skogar och så. Så här ytterområde som väl låg cirka två kilometer från själva Säter centrum. Ja, jag pendlar kan man säga. Eh, faktiskt. Pendlar ju mellan Märsta och Säter Siggebo om några år. Med tåg och så, men eh, upphörde ju sen efter några år. Men det var ju faktiskt så och så. Men eh, jag kan minnas att jag, kom, att jag såg någon mobilmast i Säter och det var ju lite konstigt tycker jag. Det kanske fanns någon som jag glömt bort. kanske ut med riksväg 70 kanske det fanns en mobilmast och så. Jag kommer faktiskt inte ihåg det just nu. Eh, det är ganska många år sedan nu. Men det eh, bör absolut ha funnits en mobilmast i Säter och så redan då. Eh, troligtvis ute vid riksväg 70, men jag kan inte minnas. Det är konstigt det här tycker jag. Mm. På något berg så direkt eh, Så konstigt det där. Men det borde ha funnits någon. för uppkopplingen. Vi måste nämligen vara uppkopplade där. Det är mycket viktigt faktiskt. Kabel-tvn är okej att titta på men internet måste vi ha. Ja. Det är mycket vi måste ha och så. Fjärrvärme och elström och så måste vi ha så att det ska fungera. Ja, det var ju uppehåll idag. Det var det faktiskt. Men det var mycket kallt och, och riktigt bitande kyla var det verkligen. Här. Eh, sen var det också en förskräckligt hård eh, kall kylig vind och så som förstörde väl dagen. Eller kanske morgonen minsann inskränks allt mer i landet. Eh, sen fanns det ju flera EU-länder som inför det här mötet ville se nya sanktioner mot Ryssland, eh, men som väntat så blev det ingen, inga konkreta beslut om det idag. Men det, det kan ju ändå komma vid ett senare tillfälle och vi kan ju lyssna på vad Ann Linde sa där. Det finns ju redan sanktioner. Ja, nu ska vi inte prata brudar. Förgiftningen och... <laughs> ja, ekot ska vi inte lyssna på alls. Men eh, det var någon som hade gröt i käften men försvann ganska så fort. Ja. Fick väl pilla till det. Hon hann öppna sin fula käft i alla fall. Sossekärringen. Men sen så var det tyst. Så kan det gå när man pillar till ett. Men tyvärr är det så att jag kan inte förlyssna här så att när jag ska lyssna på saker så får ni hänga med på det. Det fungerar inte att förlyssna i mixen och så. Tyvärr, det har gått sönder. Ja, förr kunde jag förlyssna men det går inte. Alltså att jag är tvungen att ha direktsignal här ut i sändning och eh, via mixen och så. så att, eh, förlyssningen är mm, eh, borta. Den fanns för länge sedan men den har inte fungerat på många år tyvärr. Att förlyssna. Så att, trycker jag och drar upp en regel så går det ut i sändning. Och, det låter lite konstigt ibland. Det kommer massa musik plötsligt där. Från ingenstans. Liksom. Tryck till! länsmän försvinna så fort som de hinna runt om i Sverige. Men här ger vi en bättre danslänsla. Barkassa, det gör de i massa. Här hinner de med, vara med på det för Trycker man till och så. Det är tyst. Ja, det är så. Förlyssningen fungerar inte och därför blir det som en direktsignal på allt här. De flesta stationer har ju förlyssning. De kan ju förlyssna musik och så. I sina hörlurar. Innan musiken går ut i sändning så att säga. De kan liksom höra när, låten ska börja och så. Men det fungerar inte så här. Över tekniska orsaker minsann. Ja. Det var lite småhalkigt och så på Långsbyvägen och det var mörkt och så. Jag vände om och så fick jag hårda vindar och så där på mig. Isen verkar ligga också på Sjalongen men där var en gubbe ute på, en gubbe ute på isen där och pimpla. Eh, hur han vågar gå på isen kan jag inte fatta för det törs inte jag men han satt där på någon stol och pimpla och sen gick gubben hem. Det var väl någon bygubbe där från Långsbyn minsann den äckliga eh, ölgubbe vi kunde se långsuttan för många år sedan. Han har tydligen försvunnit och är väl kanske avliden. Någon slags eh, öl, eh, ölgubbe som luktade illa och var, var törstig. Men han har ju försvunnit så länge sedan och han har väl sett uh, sedan länge. Han försvann väl kanske i oktober uh, 2020. Han var törstig och luktade illa och rökte och hade skägg. Han drog någon slags eh, rullator och så här. Eh, från Slaggatan och det står en rullator där men den verkar inte röra på sig faktiskt där. Man måste ju röra på sig. Men rullatorn har eh, väl fastnat som eh, Karlssons klister. Men i alla fall så fungerar det tekniska även om det inte är sånt. Utan lite mer amatörmässigt, men det är som det är. Det fungerar i alla fall ut på internet, detta. Det kan vi kontrollera på olika sätt och så. Det kan man se och avlyssna. Så att det är ett kontrollrum det här faktiskt och så. I detta vardagsrum. Eh, misann. Ja, man kommer knappt fram, det är trångt och smala gånger men det är eh, inget viktigt egentligen att ta upp. Ni ska ju lyssna och inte hålla på och stirra och titta. Hur lagen om kränkt gravfrid ska tillämpas. Båda männen nekar till brott. En speciallag skyddar dykningar vid vraket som ligger på internationellt vatten och som undertecknats av flera länder runt Östersjön, Sverige med flera. Men fartyget som filmteamet befann sig på när dykningarna genomfördes var tyskflaggat. Ett land som inte skrivit under gravfridslagen. Och de två åtalade trodde på grund av det här att de inte gjorde sig skyldiga. Johan Eriksson är en av de åtalades advokat. Min uppfattning är därför att han har befunnit sig i en villfarelse givet eh, att tingsrätten kommer fram till att det förfarande som beskrivs eh, är att bedöma som straffbart och att han därför ska gå fri från ansvar på grunden. Kammaråklagare Helene Gestrin, som vill att de två åtalade ska dömas för villkorlig dom och dagsböter, ser det på ett annat sätt. Men utifrån deras berättelser så menar jag att det är också tydligt att de inte har kunnat vara säkra på att de inte skulle drabbas av straffansvar. De har varit medvetna om problematiken, om att det har funnits konflikt mellan svensk lagstiftning och tysk. Försvaret hävdar att dykningarna som gjordes med en undervattensrobot behövde göras för yttrande och informationsfrihetens skull. Helene Gestrin ser annorlunda på det. Finns det då något slags undantag från straffrihet, från straffansvar som gäller för journalistisk verksamhet eller informationsfrihet? Så ser ju inte lagstiftningen ut, varken i svensk straffrätt i allmänhet eller i Estonialagen specifikt. Lagöverträdelser som journalister begår i tjänsten kan åtalas, precis som andra personer som utövar sina yrken, åtalas om man begår brott, begår brott medan man arbetar. Kammaråklagare Helen Gestrin. Ja, nu ska vi inte prata skånska, herr gubbajävel. Nu får du eh, vara tyst. Ta bilpark. Ska du sälja bilen och vill få ut så mycket you have a successful football club. What a fantastic time and era of One local business that's experienced an instant impact from the takeover egenskaper i spenning. I det hele tatt alt det som gjør idrett på et veldig, veldig høyt nivå. The more that what was conspiracy a year ago gets validated because of like CNN and all these major outlets, they're literally just it out like Great Reset is not a conspiracy theory if people that they're in cahoots with are telling you that it's happening. You know what I'm saying? Yeah, so I, I think the further that we go into this, sharing things that are considered conspiracy will just continue to be validated through like because it's true, it's going to happen. So there's no way it's going to be a conspiracy in a year when we're still locked down and wearing masks and be over by then. You know what I mean? Yeah, yeah, and I, yeah, uh, arguments I had a year ago with people where I'm like, hey, you know the mask mandate's not going anywhere. And they're like, no, two weeks, it's two weeks. I'm like, exactly. All right, we'll see. Now here we are a year later, mask mandate's still in place. Yeah, great call, Zach. I think we're all in the same boat. And this is why we have to have faith in humanity to go, when they reveal themselves, the good people will recognize it and understand. But seriously, proud of the crew hitting the push-ups during the break. Rob's gonna get an extra set in right now. Just, hey, he's at like 500 now, I think super male vitality. Look, I'm not even kidding you. Super male vitality every morning for me and every before workout, pre workout for me as well. Sometimes that means I kind of double up because I'll wake right up, do my morning supplement routine, and then go to the gym right after that and I just kind of double down on it. But when I work out at night, obviously, take the super male vitality. Yeah, there it is right there. I was wondering how you got to 500 so easily. The super male vitality right there at the desk. It only makes sense. Uh-oh. Oh, he's chugging it now. Well, thousand push-ups later. All of the experts agree that getting is the cornerstone of good health. It has been proven that a poor sleep schedule is linked with numerous health problems, including weight gain, memory, mood changes, patient and down. Shot the dog down. I saw the man never touch his holster, never had job. John was in the morning They drag me out of bed. They asked me how I pleaded not guilty. I said, not guilty. I said, you got the ring. And nothing touched the trigger but the right hand. Devil's right hand. Devil's right hand. I said, was the devil's right hand. devil's right hand. One said the pistol was the devil's right hand. Your mama said was right hand. Det var populärt. Det där hölls en festival. Man skrev musikaler på 60-talet. Tre män Europe, Gold McDermott skrev Pair. Framfördes inte på Woodstock för musikalen spelades redan i staden York. Sen två år tillbaka, då var vi på nytt nu. Titelmelodin Aquarius ur här. I designed muzikomgången. Inledningslåten, och introt till Hair, musikalen från 1967. Det var den första musikalen i historien som flyttades från off-Broadway, alltså en sidogata, till riktiga Broadway. På grund av ett publiktryck som var av ett helt annat slag än vanligt. Game changer eller vad man skulle kalla det för. I vanliga fall gör man ju tvärtom. Då börjar man ju på Broadway och sen så när eh, publiken börjar svika då hamnar man off eller off-off Broadway. I Sverige så satte man upp den här musikalen med bland andra Kisa Magnusson i en av huvudrollerna. Jag nämnde ju hår och blommor tidigare apropå eh, ja, hair, apropå musikal och flower power. Här är Anders Glenmark. Hon har blommor i sitt hår. Blommor i sitt hår. taxi på väg hem en natt. Och från and its torment won't be through till let me spend my life making to you day and night, night and day. i forbindelse med demonstrasjoner mot portforbud i Nederland. Voldshandlingene omtales som de verste som har rammet Nederland hittil i pandemien. Portforbudet som ble innført på lørdag, er det første i landet siden andre verdenskrig. Og den nederlandske statsministeren fordømmer opptøyene. many allied countries because of the coronavirus. But caravans, okay, come one, come all. You're here illegally, we're not going to deport you for at least 100 days. How does this make sense? Number one. My view is, is Biden has to do bipartisanship. His whole campaign was built on unity. If he doesn't do that, he makes his campaign a lie. So he has to try it. And I'm reasonably optimistic they can do it. Yeah, David Brooks, togetherness, unity, compromise. So far, not so much. What we have seen with these executive orders is my way or the highway, and we're not even going to tell you what's on the highway. Uh, and that's what we've been seeing. We have uh, 17, 19 executive orders. I think another 10 are coming up today. He is just basically doing what he can for his agenda, not for the country. His country is now exporting oil, more oil and gas than the uh, than importing for the first time since Harry Truman was president, and he wants to throw that away in an order, in an effort to kiss up to the left wing of his left party. It's a joke. Uh, and it's got to stop. And the thing is, with the press, when there's a bipartisan look, which is if they have a piece of legislation you want bipartisan buy-in, if you don't buy it, they'll just get rid of the filibuster, which is exactly why Chuck Schumer and Mitch McConnell are loggerheads. They have a 50-50 Senate. They cannot agree even had the makeup of committees. Why? because McConnell says, I'm not signing off on anything until you agree not to get rid of the filibuster. But Dick Durbin says, no, no chance. Cut four. The American people want us to take action action on this pandemic, action on this economy, and on a, a, host of other issues. And if this filibuster has now become so common in the Senate that we can't act, that we just sit there helpless, shame on us. Of course, we should consider a change in the rule under those circumstances. Why? But let's see. Let's see if we can initiate a real bipartisan dialog mm-hmm. and get something done. Yeah, there, that's the bottom line. There was a, a, meeting last night, and it was on the phone, and it was Republicans and Democrats, and it was over the 1.9 trillion dollar plan. And I talked to Bill Cassidy today on television, and the doctor said that it was pushback from Democrats who said, "You want 1,400 dollars? We just gave you 600 dollars. What do you need the 400 dollars for? Well, it's going." everybody. Well, there's a lot of people. Well, we got to target that money because you don't want to give it to people that don't need it. It's got to be people's unemployment. And over the weekend, I hear this story that uh, this girl's about to get hired. It's about to take a job. She got fired from the Marriott because everybody in hospitality's been destroyed in the hotel industry, in the bar industry, in the restaurant industry. You, I don't need to explain to you. They were about to get a job with a major corporation, and then when Joe Biden passed this other bill that's going to give them six hundred dollars and up fourteen hundred dollars in addition to the unemployment, she says it no longer it no longer behooves me to work. I'll make less money. I'm not taking the job, which I would never. If it was my family, you're taking the job. If you ask me my advice, you take the job. But people say, no, I don't think so. I'm not taking a job making less money. Here's Mitt Romney, what he said about Unity Cut 7. I think it would be uh, unrealistic to assume that uh, that Democrats and Republicans are going to see eye to eye on every issue. Uh, there are going to be differences of opinion. Uh, that's expected. Uh, but at the same time, I think it's appropriate for us to have unity of, of purpose, unity of heart, recognition that we respect each other and treat each other uh, with comity. And, and that is something which I believe President Biden wants to see. At the same time, I think there are some actions the president is taking that, that are going to lead to some anger and division. No kidding. Uh, like the immigration reform without border security, like the 1.9 trillion without accountability. You know, one thing they, they push back on. Angus King and company said uh, he's a suppose he caucuses with the Democrats. He's from Maine. Said, why do you need this? Uh, why do we need 350 billion dollars for schools? We just gave 2 billion in the last package. They go, okay, we'll get back to you. Okay, get back to you. You didn't include the whys. You weren't expecting the whys and the 1.9 trillion. Tim Alberta, Monday from Politico, cut 11. I think there are probably more of those Republican senators than uh, than many of us realize, and I think uh, one of Joe Biden's sort of unique gifts here, stepping into this role president at a time like this, is that he knows uh, not just how many there are, but who those individuals are, and he knows sort of which buttons to push and and and when to push them, and then when to sort of back off. And keep in mind, you know, Joe Biden was in a similar position 12 years ago as vice president, incoming in the Obama administration administration, and uh, there, there was there was some belief that with the stimulus package that was pushed through very hastily without any Republican votes, that that was a tactical mistake. That in mm-hmm. some ways it sort of pulled with certain Republicans on the Hill who, had they taken a little bit more time, would have been willing to sign on to that deal. So I think that that memory still haunts Biden a little bit. So uh, I don't want to take too long, and I don't want to get into coronavirus because we have an expert coming up next. Bottom of the hour, we'll talk about the impeachment. Uh, I do want to do, uh, and we're also going to be able to talk about the Super Bowl in this hour. But about the getting along, it would be so easy for Joe Biden to have a, a couple of executive orders that that hit everybody's needs, and just to send a symbol, put pressure on Republicans, saying put pressure on Republicans by showing you give halfway but it is almost as if he doesn't even know what he's signing. At the very least, say, I am signing this because, fill in the blank. I am signing this because, but the way he looks down after he signs, the way he looks down, it's like he's never seen it before. That worries me. Whose agenda is it? Is Ron Klain the president? So when we come back, uh, what's with the WHO? We're back. Why is why should we be back there, if at all? And why didn't we demand at least an apology and a promise to get to the bottom of the Wuhan virus? Jamie Metzel, senior fellow of the Atlantic Council, will be next in a moment. Diving deep into today's top stories, it's Brian Kilmeade. Sticking to your New Year's resolution is a matter of making one right decision at a time. So, if you're looking to institute some healthy habits and improve your lifestyle this year, you need to check out Super Beats Heart Chews. Just two Super Beats Heart Chews per day give you the cardiovascular support and promote the heart healthy energy you need to chase your goals. Super Beats Heart Chews combines non GMO beets and clinically researched grapeseed extract, shown to be two times as effective at supporting normal blood pressure than a healthy lifestyle alone. So, when it comes to implementing healthy habits this year, adding Superbeats Heart Chews to your daily routine is an easy decision to make. And now you can get a free 30 day supply of Superbeats Heart Chews plus a free 30 day supply of their new delicious flavor, Super Grapes, with your first purchase by going to briansbeats.com. So, that's two free gifts. It's valued at over $50 and it's only available at briansbeats.com. That's briansbeats.com. Paid for by Protect My Car. Restrictions may apply. Plans and costs for coverage may vary. Call for details. These days, you've got to do whatever you can to save money. One of our biggest expenses can be our cars, especially when unexpected repair bills hit. Not anymore. If you own a car, truck, or SUV made from 1999 or higher, you could stop paying for car repairs. That's right, you might not have to pay a penny to have it repaired. Just call 800 305 8344 now to see if you qualify. You must have an automobile made from 1999 or higher, and all repairs for your engine, transmission, and much more can become a thing of the past. Call 800 305 Five eight three four four today and get your car protected before your next repair bill hits. That's right, total protection for your car and no more repair bills. Plus, call 800-305-8344 right now and get free roadside assistance, free towing, free car rental, and free oil changes. Just call 800-305-8344 now to see if your car qualifies. That's 800-305-8344. Never pay for car repairs again. Just call 800 305 8344. 800 305 8344. Connect to Fox News Audio and the Fox News app. Listen to hear your favorite hosts like Brian Kilmeade, Jimmy Fallon, and Guy Benson standing up for what's right live and via podcast. Just click listen, then swipe right and hear the latest news updates on your time. And scroll down to hear Fox News podcasts from Trey Gowdy, Kennedy, and Craig Gutfeld. And it's even easier to listen in the car with Apple CarPlay and Android Auto. Fox News Audio is on the Fox News app, the Voices America trusts. Download it now. The Dean's List with Janice Dean. A 93 year old retired Air Force colonel known as Mr. Fix It makes today's Dean's List for giving back to his community. John Hobson, who lives with his family in Ohio, has been whittling walking sticks to sell to his community for $3 a piece. His grandson, Rob Hobson, says all of the money earned is donated to a local food bank. He says it's something to keep him active. He'll sit out in the shop and my grandfather will whittle the sticks down. It was something John Hobson did last Christmas when he made all nine grandchildren and their spouses personalized walking sticks. Rob says his grandpa has made about 100 walking sticks already. The sign says $3 per stick, but they also accept other donations. What the Hobsons quickly realize is the community is more than happy to help. So far this year, he has received $500 in donations, which he gives to the local food pantry. John Hobson, you're amazing. And you made the Dean's List. Janice Dean, Fox News. This is Fox News Talk. Headline Rewind 1993. Our democracy must be not only the envy of the world, but the engine of our own renewal. There is nothing wrong with America that cannot be cured by what is right with America. At 12:18 this, uh, this afternoon, we got a call for a report of explosion in the basement of uh, Three World Trade Center. I was blown across the room. I, everything went black. It, was, it, felt like a tomb. Then the lights came on, safety lights, so we ran out, just trying to find a way out. It took like two hours to get down people were passing out and it was horrible. Ladies and gentlemen, the time for peace has come. On July 2nd, 1991, I had sexual relations with Amy Fisher at the Freeport Motel. News as it happened then, news as it happens now. This is Fox News Talk is a brand new daytime lineup on Fox News Channel. At 9 a.m. Eastern, America's Newsroom relaunches with Bill Hemmer and Dana Perino, breaking down the critical stories. Then at 11 a.m. Eastern, Harris Faulkner highlights issues that matter on the Faulkner Focus, only on Fox News Channel. America is watching. From the Fox News Podcasts Network. Stay on top of the latest news and information from Fox News. Listen and download the Fox News Hourly Update on your time. The trending stories you need anytime you want it. Listen and download now by going to foxnewspodcasts.com. to your ears. It's Brian Kilmeade. So we're at the end of February. CDC official gives a briefing to reporters that tanks the markets when she says that within the community there may be a virus spreading and it could cause severe disruption to daily life. Dr. Fauci goes on television a few days later and says the risk to Americans remains low. You're watching this, and what are you thinking? So I'm in South Africa. We're yelling at the <laughs> CNN television saying this is going to be a pandemic because the Chinese, what I saw from China, when you overwhelm your hospitals, you have to know that you have broad based community spread before that happens. Yet they weren't seeing it. And that really worried me. That was uh, Dr. Deborah Burks uh, talking about what it was like working with the Trump administration, doing before she there, after she there, and why she's retiring in a month and a half. But also how Anthony Fauci, I don't know if she realized she was doing it, got it wrong again. He got it wrong consistently, and he continues to get it wrong and lauded by the press. I have no idea why. Maybe because he's against Trump. So she was out there saying a lot of there was some problems with the administration and dual uh, uh dual information streams about this uh, pandemic. We haven't seen like this in 100 years. We still don't know know how this started. We know they were in China, and they're actually telling us to blame Fort Detrick. They're saying that we started it. I know how laughable that sounds. We quickly jumped out of the WHO. Why? Because they could not get answers from China. They were taking their cues from China while praising China and not letting the China, uh, the WHO officials in to this day to find out how this all started. Jamie Metzel has had it with it. Uh, he is fed up with it. He wrote this story in Newsweek, really caught our attention. Headline is Beijing must come clean about the COVID 19 origins. Uh, Jamie, welcome back. Thanks so much. Happy to be here. And now, are you a member of the WHO? No, I'm a member of the WHO Expert Advisory Committee on Human Genome Editing. So I'm advising them on how to set the rules for some of the most powerful technologies in human history. You know, again, some hits on your line. But I was shocked that Anthony Fauci hopped on uh, on their uh, conference call and said, "We'd like to come back to the WHO. You've done great work. You're my dear friend." What exactly great has the WHO done as it relates to this virus? Well, first, let me say the WHO is an essential organization. If we didn't have it, we would have to recreate it because we know that these global pandemics and health issues are global in nature and, and we can't address nationally. Um, but it's clear that the WHO didn't sound the alarm early enough, um, and it uh, didn't send its emergency uh, investigators to Wuhan early enough. And, and we can criticize WHO for that. But we also need to be mindful that WHO doesn't have the mandate. It's not empowered to do those things. It's not allowed to have its own surveillance network. Uh, it doesn't. It's not allowed to send its investigators anywhere on Earth on most notice. And so the WHO has been operating with arms tied behind its back. Um, but certainly, the WHO could have and should have done better. You want this question answered, as should the world. How did this start? We still don't know. That's exactly right. I mean, I, I am a progressive, uh, Brian, so I'm, I'm just trying to come at this objectively. But one year ago, when I was looking at what was happening in Wuhan, and it was clear uh, that this was a bat coronavirus, but the bats that were the suspect bats exist more than a thousand miles away in, in southern China. And we know that Wuhan has the only highest level virology institute in all of China that was doing really dangerous gain of function research on that coronavirus. So, why do we have the outbreak in that one town? Is it just coincidence? That always seemed unlikely to me. And we need to have a full investigation that looks at all of the possible origins. And I think the, the lab leak, in, in my view, is the most likely origin. And why is it important to know where this came from? And why does it, uh, should we all be disturbed that China won't tell us and give anybody access to that lab? So, for the first question, when a plane crashes, we don't say, wow, a plane crashed you know, let's redouble our efforts on airline safety. We say, let's find out why this particular plane crashed because we know that there's a danger and we all face it. And so understand where this pandemic came from as a way of responding to this and so we know what we're facing and addressing what's obviously one of our biggest for next time. And this lab, the Wuhan Institute of Virology, um, we have to know what was happening there. There was all kinds of secret research. We now know that the Chinese military um, was doing secret animal pathogen research. They haven't come clean to the lab. They've um, they've deleted their databases. They've destroyed samples. And getting to the bottom of this requires a full and thorough and unrestricted investigation into what was happening at the at the Wuhan Institute of, uh, of Virology and more broadly and to this day, we don't have that, and that's what we need. So, this is, uh, Jamie, I know the WHO doesn't have their own army to force their way into China. But the minute they would not give me access, if the WHO officials sat in at a press conference and say, I am concerned this could be a global pandemic that could kill hundreds of thousands of people, and we're not giving ac- giving access in China to the Wuhan lab, people would have taken notice. Instead, it was praising the Chinese for allowing being so transparent while they were arresting their whistleblowers. Yeah, you know, so definitely, um, I you know, someone who's very supportive of the WHO, I am a critic of how this was uh, was handled. They should have done better and we need to look at the WHO and look at, at how it can be improved and strengthened. But we also need to recognize that the way that we, including the United States, have structured the WHO is so that it's very weak. Uh, WHO only controls 20% of its own budget. Everything else, it has to go around with a begging bowl. And because of that structure, it's very, very difficult for the WHO to challenge powerful member states like China. They should be in the business of doing that, of saying, hey, we're not getting the information we need. Our investigators are being blocked, and we are alarmed." And that's, that's the WHO that we need, but it's not what we've built over recent decades, and we have to build it now. So we're talking to Jamie Metzel, senior fellow at the Atlantic Council uh, and One Shared World founder. Uh, Jamie also wrote a, column in Newsweek. You got to read. It's called "Beijing Must Come Clean About the COVID-19 Origins." Jamie, you surprised that they're actually trying to push back through their media, trying to brainwash their people into thinking that this came from Fort Detrick? You know, I am. I am not surprised. Um, I, am also a, a, a scholar of, of China for many uh, for many decades, and you know, people you go to normal people, you go to Beijing and you go to Tiananmen Square and you see that picture of Mao and you think, oh, it's nice, Mao's like there, George Washington. No, Mao for the death of nearly 50 million Chinese people, and the Chinese government has just changed that narrative. And so that's the business that the Chinese government is in is creating these false narratives, whether it's about the Great Leap Forward or the Cultural Revolution or Tiananmen Square and now COVID. And they may choose, the Chinese government may choose to do that, but we shouldn't be playing along. Uh, we shouldn't, and we got to find a way to. Uh, we've got to find a way to get to that Wuhan lab and be able to see it. I understand one of the first things they did is they hosed down the whole, uh, that whole uh, market, wet market, uh, before right. anyone could even get in there. They had to know they were either covering their tracks or wiping it out to make it uh, make it make it a total unknown how this thing started. What's their great fear that they were doing something unsavory and they are about to be found out? Yes, absolutely. I mean, that's uh, certainly as I write about on my jamiemetzel.com website, where I have the equivalent of 40 pages on making the case for why we should think of the lab leak hypothesis as, in my view, uh, very likely. Um, and even with the wet market, I mean, this pandemic um, didn't come from the wet market. China, that was a lie, and China knew it was a lie relatively early last year but kept going with that. Uh, Jamie, thanks so much. We're going to read those 40 pages. Appreciate what you're doing. Don't move. from the Fox News Podcasts Network. Download and listen to Tyrus and Tim. Ladies, this is why you must not laugh at men's jokes. Yes. Try yes. And, like, and try and like make them like think like if you're as a way of flirting, because then they will run around thinking they're funny. Yep. Like Cam, Cam is not funny at all. And I told him that he's like, oh, other girls like laugh at my jokes. I'm like, that's because they were trying to sleep with you. Subscribe and listen now by going to foxnewspodcasts.com. Fox News Radio. On air, online, on demand. The latest news, your favorite talk show hosts, the hottest podcasts, all in one place. America is listening to Fox News. Fox News. I'm Chris Foster. President Biden signs an executive order lifting the Trump administration ban on transgender troops. Another order is meant to tighten rules in federal spending rules. How much in America products are made here? That's part of what President Biden's order addresses with a review of the amount of product that must be made in the USA to qualify under the Buy American law. The president is also pushing for more federal contracts to be awarded to American companies. Fox's Rachel Sutherland. Chicago public school teachers vote to keep teaching from home because of the coronavirus pandemic. Schools are scheduled to reopen to in person learning a week from today, and the district ordered teachers to be in their physical classrooms this week to get ready to welcome students back. But the union doesn't want to return to in person person learning until all teachers are vaccinated, despite local, state, and federal health officials saying schools can operate safely with appropriate precautions in place. Fox's Garrett Tenney. America's listening to Fox News. The Dean's List with Janice Dean. A grandmother that graduated college with her granddaughter makes the Dean's List. Even though graduation ceremonies look a little different these days, it didn't stop Melody Ormond and her grandmother, 75 year old Pat Ormond. They both went to the University of Tennessee at Chattanooga and they graduated together. Pat went to college before many years ago, but only had a few credits under her belt. A few years ago, she found herself retired and bored, and that's when her granddaughter suggested she enroll in school. Melody says her grandma always loved learning. She thought it would be a great idea for both of them to go back to college together. After working hard for more than three years, Pat and Melody graduated. The school held a socially distanced graduation ceremony. Guests were not allowed in person, but fortunately for Pat and Melody, they had a family member to celebrate each other. Pat says she couldn't have done it without Melody. Congratulations, Pat and Melody. You graduated and you made the Dean's List. Janice Dean, Fox News. Now, from the historical audio archives of Fox News Talk. On March 5th, 1946, Sir Winston Churchill gave his famous Iron Curtain speech at Westminster College in Missouri. The speech was deemed by many to mark the onset of the Cold War. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an Iron Curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. All these famous famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. And all our subjects, in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from Moscow. This is certainly not the liberated Europe we fought to build up. Stay tuned to hear more history as it unfolds before your ears. It's the audio archives of Fox News Talk. I'm Ashley DeVorkin with a Fox Celebrity Profile with Gerard Butler and Murray Baccarin of the new action-packed disaster movie Greenland. The two play an estranged couple who, along with their son, race to escape a planet-killing comet. Butler spoke about a regular guy in this scenario versus, say, a Secret Service agent with trained skills. It's more, I think, affecting when you can play a character that's much more relatable to an audience, but also relatable to you. Baccarin says this relatability ups the what would you do factor. For the most part, the scenes are very grounded in our kid and what are we doing doing? What are we taking for ourselves? And both discussed aspects of the film which resonate even more now for them compared to when they made it. Somewhat of a cathartic experience to watch the film because, you know, you go through this grueling journey, but you do come out of it and you there is a sense of hope and there's a sense of community. Back to the beginning of the pandemic when we didn't know how it was going to play out. Those almost unimaginable, incredibly overpowering feelings and sensations is what is going on, I think, a lot in our movie. Ashley Dvorkin, Fox News. It's the morning show that overslept. Fox Across America with Jimmy Fallon. Bill Parcells had an old saying that you are what your record says you are. And when we look back on the Trump presidency and we're removed from the emotion of this moment, you're going to see that he did a ton of good for this country. And you're going to realize his willingness to come along and fight for the common man. Weekdays, noon to 3 p.m. Eastern. Listen live or get the podcast now at foxacrossamerica.com. talk show that's real. This is The Brian Kilmeade Show. To the Democrats, I would argue it's not just about the conviction, it's about focusing that he can never run again for office and that that is because of what he done and he has to both be morally judged and then politically and legally judged. Oh, that's right. Rahm Emanuel. He's he's the moral compass of the nation. He's deciding that the president out of office needs to be impeached. That really should be uh, the primary mover and shaker of, of uh, the things most important to America. And by the way, just uh, if anybody had any doubt that these lockdown shutdowns were political, and you looked at the Republican governors keeping their states open and the Democrats were not, Michigan, Chicago, and now California have all lifted their lockdowns and are allowing small businesses to open, churches to open, as well as restaurants. Now, not entirely, but beginning. Friday, Washington D.C. opened their restaurants to I think 20 to 50 percent capacity when they were. Ju- it was just too scary to do that earlier. Joining us now, Jeffrey Scott Shapiro, found, uh, former Assistant Attorney General uh, in Washington D.C. Jeff, welcome back. Hi, Brian. How are you? Good. Uh, so you were able to eat indoors yesterday. You, do you still live in Washington? No, I'm actually in South Florida. I was actually um, working at an operation down here on Latin American affairs for the administration for the past near four years, and I'm uh, originally from South. I do come to uh, Washington D.C. here and there, and I am familiar with the situation as you're talking about it. Uh, it's just uh, unbelievable how much uh, pain, unnecessary pain, can cause. If you look at Florida, everybody knows the pandemic's there, but we're trying to live with it as opposed to hiding from it while your life falls apart. But uh, Jonathan, <laughs> as you look at impeachment now, is uh, coming up in February. Where do you think this is going to go? I mean, the Democrats want to split the day, half impeachment, half their agenda. Republicans are saying no way. Where do you think? Well, I don't think they have a case, Brian. It's that simple. And that was what I wrote about in the Wall Street Journal on January 10th that was called uh, No Trump Isn't Guilty of Incitement. I used to prosecute incitement type of cases at the U.S. Capitol, Brian, from 2007 to 2009 for the District of Columbia. And the U.S. Supreme Court has already ruled on the very specific in terms of criminalizing speech. Okay. It is very, very difficult and we've created a very high threshold because we do not want to say that people can be charged for what we call mere advocacy. And in this case, the president wasn't even advocating violence. In fact, quite the contrary. He said, let's walk over to the Capitol peacefully and let's cheer for senators and congressmen and women. Okay. So the notion that Congress can simply charge the president with incitement without considering the way the Supreme Court has already interpreted it is a concept that is very foreign to me. I am saying they can do it because it is a legislative trial, it is a political trial, it doesn't from an Article Three court. But you have to remember something, Brian. When Congress has impeached presidents in the past with these crimes that they have invented, such as obstruction of Congress or abuse of power. These are so called crimes that Congress has created under the doctrine of maladministration, okay? This notion that maybe Congress creative type crimes that someone in the Oval Office because they're probably not going to be charged with a regular street crime, right? However, incitement is already a crime in the District of Columbia, and it is a crime under the U.S. Code. And now Congress is saying they can simply ignore the way the U.S. Supreme Court has interpreted it, and they can apply their own interpretation. And I feel that that is unconstitutional. Right. And now, if the president's got a good defense, that'll come up. So they're going to bring up specific incidents. And they're going to say, for example, and by the way, the impeachment's going to start on the 8th of February. Five supporters facing federal charges have suggested they were taking orders from then President Trump when they marched on Capitol Hill on January 6th to challenge the certification of Joe Biden's election win. Things like that. Anecdotal information from people who decide to storm the Capitol. Does that damage the defense case? No, it doesn't, Brian, because if you look at the District of Columbia law, it's a crime to, quote, intentionally or recklessly act in such a manner to cause another person to be in reasonable fear or to, quote, incite or provoke violence where there is a likelihood violence will ensue. That language is based on the Brandenburg versus Ohio case from the Supreme Court in 1969, where the court ruled that it can't advocacy of violence or suggestion. It has to be directed to inciting or producing imminent lawless action, okay? Incite or produce such violent action. Now, what they're talking about reminds me of what's called the, uh, the bad tendency test, which came from a Supreme Court case back in 1907. This is like over 100 years ago they would say, look, if there's a, a dangerous situation, if the country is at war, or you have a bunch of people that are, you know, protesting outside of a company because it's a union strike, and you rile them up, and there's tendency to cause violence, you could be held liable. We are light years from that standard at this point, Brian. We're no longer prosecuting people because of the subjective misinterpretation of the listener. We're looking at the objective words of the speaker. And if you look at the objective words of the speaker, the president in this case, he didn't say anything that incited violence. He was perfectly within his rights to tell people to demonstrate outside the Capitol, to walk over to the Capitol peacefully and cheer for senators. That is well within the law there are no objective words spoken by the president that qualify as a violation under District of Columbia or U.S. statutory code. And Jeff, I think you said just from the non-legal standpoint, what a danger! If we're speaking and someone misinterprets what you're saying, or if you have electric language or powerful uh, illustrative language, and someone goes out and beats someone to beats someone to death, or does what that Bernie Sanders supporter did at the, at, at the baseball game, at the softball practice, almost killed Steve Scalise and they say, well, I'm a Bernie Sanders supporter and XYZ fill in the blank, how could we possibly keep up with this? Well, Brian, it's funny you mentioned that because a friend of mine at the Senate reminded me of something recently. Let's go back a minute. Didn't then Minority Leader Chuck Schumer make some comments about Brett Kavanaugh yes. back in the past? Didn't he say something like, they'll be sorry if they vote a certain way? Remember that with the yes. Supreme Court? What if someone had interpreted that as if inciting violence against those justices and they had been injured or they had been killed? Are we now going to prosecute people because of the way certain irrational people may interpret those words? But let's talk about how dangerous what they're doing is in terms of interpreting the elements differently. When I say elements, Brian, what I mean is every law has ingredients, okay? In other words, murder is the unlawful killing of a human being with malice. You can have an unlawful killing of a human being, but if you don't have malice, you don't have murder, right? What if Congress says, hey, we're going to prosecute a president in the <laughs> future for murder because someone got killed, but there was no malice. There was no bad intention. The act wasn't committed purposely, knowingly, or recklessly. Someone got killed, and we're just going to try this president for murder in a different way than the courts do. Or how about this? I'll do you one better. We're not going to prosecute someone for having an unlawful killing. The president was thinking about deploying troops somewhere. People could have died. It could have been committed, you know, it could have been a murder. We're now going to prosecute him for that. When you start changing elements, the way the law is already written, you're getting into a very dangerous area. And I'm really concerned that we're headed that direction right now with this upcoming impeachment trial. Absolutely. And I want you to hear with Senator Amy Klobuchar this will not make you feel better. Cut 43. We saw President Trump after the first trial, going to show those pictures right here. When the votes weren't there to convict, he waved uh, the acquitted uh, headline, said this was vindication for him. You concerned that could happen again? my colleagues have not yet committed about what they're going to do. And the news we just got out of the New York Times yesterday uh, that the president was actually actively trying to take out his own attorney general and put in an unknown bureaucrat uh, conspiring with him. I think we're going to get more and more evidence over the next few weeks, as if it's not enough that he sent an angry mob down the mall to invade the Capitol, didn't try to stop it, um, and a police officer was killed. I don't really know what else you need to know. The facts were there. You need so you don't need anything else, Jeff. Right, exactly. And the truth is, you need a lot more than that. You know, we use the standard beyond a reasonable doubt in the court system for a reason. And even though Congress has different rules for impeachment, I don't think we want to start prosecuting people in the legislative sphere with a lower standard of proof or by changing elements. There's a reason that these statutes and these crimes have been interpreted the way they have by the U.S. Supreme Court. And again, if Congress is going to create its own charge, such as abuse of power or obstruction of Congress. That's not something that you or I could be charged with, Brian, okay? That's not something an ordinary citizen could be charged with. So these kinds of charges have not been reviewed under the doctrine of judicial review under Article 3 by the Supreme Court. We have vested the Supreme Court with the supreme power of interpreting the law, right? Not Congress. Congress creates laws, the president enacts them and enforces them, and then if someone wants to challenge them, the courts review to them, saying, you know what, we know that you already interpreted these things, but we're going to reinterpret them because we're enforcing them in our own chambers. I think that's very dangerous. I hear you. And what about the fact that John Roberts, reportedly, as Chief Justice, does not want to preside over this? What would happen then? Wow, that is a very good question. Um, Someone told me it would be the Speaker. It might be Speaker Pelosi. I actually don't know the end. So that, uh, uh <laughs> I don't did, think I'll know. Yeah, I, I would. I would hope. Järvelånner, siverbiar och borgar Tågarsök och filgar och kärgar En lördagskväll och pojkar ska väl just som stajar I Järby pojkar fria både till bäck och till tina Kammaren och vänta och flina När de mörer komma gångar ner på åkrom och vatten om gummen och säre kulle spör den jämt och sen kom Örje och Mackaspär och Trollhätteråt. Eja Donko, Karl Anders, Lisbeth, Erik och Solan såg filén. Men Taber fick man an för han kände sig ju som lite klen. En gäng Sanna Blomstein och ingeborgs spritta, kryter på gardina och om det kom någon pälser på dem nu ikväll. En Leksandsantars kring som ungruge myggar, letar efter gårdar då ett tvådingsdag liggar. Men det är inte alls det åpungens fälle. En tacka vet jag dessa räddkar är väl just som sin och glömde på ena en gång till. Och jo, och det var som en stamanställd gardist Sen i ett nöro tänk på laddudans det utan åker sist Innan en att det kom några grantar pojkar slänger dem som slarvige vantar Sen är vi med både stenar Saluon har insmilla säcknom Om drantar tar sig hit så kan det få sig de släcknom Ibland så kan det någon järby pör Men det sinner in på det sinneskalle som har en björente värte kom till vejen saker som är skör. Men om man bara borta käll om kalle, då vålig snäll och len om källor säg att han är som han skulle vara utan flanell. Grabben satt på bläckerdek Pojkar kom och gäspade från T tänkte fruen Ola står på Essos berg, rann och styr Ni ängsarna och tittar noga Jona vid det klåder och glad ut innan vansklig och nåder En riktig kar och ingen tokande filur Men nu för dags så gifter dem sig både Anna och Kristin. Dem var mer vintern får skrin och vi man såg glöm inte vart det kommer snod för då besöker både papp och kista skorpen sak och glutte på gardina en gång till. Och Jonan dansa så polska som en stammanställd gardist. Sanna Nöro, tänk på ladudans utan åker sist. tillbaks efter lite lättare måltid. Mini. <laughs> Ja, det var inte mycket man åt. Kav 30. Tydligt och kallt. I. Hårda vind. Ehm, Norden. Belysning på sånt. Det är så, vilket kan vara lastprincip. Människor säger. Kvarter tror jag. av helt. Det skulle till. Det var dels höghus, radhus och så. Hus, men det var hus mellan 1960 skolan också 20 till 9 med Anna ner högst. Så bussarna jon per år 7 eh, varje till ett stängt tänket. Över där verket mass oklart och skabbas negativt. Sexet besökande enligt och där man förlorar enheten efter många år. Edinburgh bostäder 57 lägenheter renoverat. <clears throat> Fem Migrationsverket. har lett en hel kvart miljon på olika väldigt det är lite oaktigt mm. när men det är skit. Eh, det blev uppsagt så det är väl tre månaders uppsägningstid. Ja, och eh, det kom massor av lägenheter. Lägenheter heter Hedemora Båsten. 20 av lägenheter är uppsagda då av Migrationsverket och sen är det ytterligare eh, lägenheter i Långsötan här som är helt tomma. Det är mörkt och så man kan se rakt igenom så att det är, finns ingen som vård dem. Sen finns det ett antal ödehus också här och så fastigheter också till salu. Eh, jag vet inte vad hette nu, men den nedanför här som en villa. Eh, till salu till den här. Eh, rönn... Ja, Rönnliden tror jag det Om jag minns rätt så heter det Rönnliden. En villa till salu. Tydligen. <coughs> En del faktiskt så. Eh, och så vidare. Vi har alltså... Eh, jag den till 25 eh, januari 2020. Ljusna ungefär vid på Mörra. Men säker riktning. Snedtestarna. Eh, innan det börjar ljusna. Var de ute i sina hagar med färskt hö och så. Så här liten häst också som inte verkar bli speciellt mycket större än så. Eh, det ser ganska lustigt ut med en sån liten häst men det finns ju faktiskt ehm, det finns ju faktiskt hästar som är väldigt små. <clears throat> så här eh, miniponnys. Mm, som småbarn brukar väl rida på dem. De är ganska små och de blir inte större. <clears throat> Eh, faktiskt där. Så att eh, man blir <clears throat> väldigt eh, nedkyld. <clears throat> Eh, tyvärr och bitande kyla. <clears throat> Varm dusch på det och så men man småfryser ändå. Och en kopp te och så vidare här faktiskt förut och så. Man får vara försiktig med kalla drycker och så. Mycket försiktig. Det får stå framme och så så att det blir rumstemperatur här och så att man inte dricker kalla drycker för lilla magen. Förutom minipizzan där så var det lite knäckebröd också och det här kaviaren från Ica 13,50 minsann. <clears throat> Var det lite djup? <clears throat> ja, <clears throat> man får vara försiktig med den lilla rösten här. Och så, den kan eh, spricka. Mobil 2.radiostream123.com är också igång. Faktiskt här. Mobil 2.radiostream123.com är igång. Till och från kan man väl säga. Vissa perioder och ibland icke. Av eh, tekniska skäl, men då får ni <clears throat> pröva senare. Avvakta några timmar och pröva lite senare. Eh, mobil2.radiostream123.com eh, Olsson här på Radiosport, väldigt överledad. <coughs> man får vara försiktig faktiskt när man är ute och så. Men eh, idag var det försiktigt kallt och så. Det kändes nog ännu kallare än vad det var. Jag tror det var cirka 6 grader och så, men det ser ut. Bitande kyligt. Så att, eh, ja, det har väl uppehåll och så. Och, och ta sig fram på något sätt. Eh, Kyrkaren var bra, Lensvägen var bra också till exempel. Eh, Solansvägen var väl hyfsad också va? Någorlunda och så, delvis och så. <clears throat> Långsbevägen var jag bara delvis på men... Lite isigt och så men <clears throat> det gick att ta sig fram med försiktighet även där och så. Jag var ju bara nämligen inne en liten bit i själva Långspinne <clears throat> då. Som ligger söder om Långshyttan. Jag har inte varit där sedan förra året eh, faktiskt. Det var besvärligt och så men eh, delvis mörkt utan lampor och så men motvind och besvärligt och så. Fyra eh, rådjur och jag lyckades bara ta mig in en liten bit. Inte riktigt hela vägen men jag var ändå inne mitt i byn där. <clears throat> För första gången i år. I medvind och så, men sen blev det värre. <clears throat> Då fick man ju helt enkelt eh, i motvind hem. Så att det var väl det som var det största problemet faktiskt, inte halka direkt. <clears throat> Den här gamla gruvbanan har plogats också. Gubben Holm tror jag i Rällingsberg där. Han <clears throat> sköter det och <clears throat> det såg halkigt ut där så att där såg inga människor. Det såg isigt ut och så så att jag ska väl undvika gå där. <clears throat> Även om gubben Holm har plogat så är det nämligen ganska isigt. Det såg isigt ut då. Jag törs nog inte gå riktigt där. Eh, det har nämligen varit väldigt halkigt där förut om åren. Därför undviker gruvbanan tills vidare. Eh, ja, det är nedlagt som vanligt men det var ju malmtåg och de där gruv, gruvorna. <clears throat> Eller själva gruvdriften eh, förut och så. <clears throat> För många år sedan, men det är ju naturligtvis borta. Och det är klart att det var länge sedan det försvann. Det var ju redan på 30-talet som 30-talet som gruvorna lades ner. För att det var ju faktiskt eh, avverkat då så att säga. Man hade ju tagit upp den malm som fanns och det fanns inte mycket mer i att så att man beslöt att lägga ner gruvdriften och så. <clears throat> Varit i Bisberg och tittat och så. Gamla stationshuset är kvar där, var en bibana till Dalabanan där och där lades ju gruvan ner 1967. Jag minns också att det fanns ett litet, hette Sofias gruvan också. Så nog var kanske lite mindre gruva mycket väl kommer ihåg det faktiskt. Så. Eh, den här stångagången finns också kvar bara delvis de här. Eh, ja, hur det var. Man fick väl elkraft av vattenkraften på något sätt. Om jag minns nu. Upp till gruvdriften via <clears throat> en stånggång eller vad det kallas. Det var delvis bevarad. Som gick upp till Bisberg från Gösterån det är hjulet som går runt och så men eh, Exakt hur det funkar kommer jag inte ihåg faktiskt men eh, stångengången eller vad det kallas den är ju bara delvis bevarad eh, i Säter. Vid reningsverket som är där borta också. <clears throat> Eh, kyrkan ligger ju ovanför. Jag har ju pendlat mellan Märsta och Sätersregionen några år i början på 2000-talet. <clears throat> Eller 2000-talet. Ja, det blir mycket knäckebröd och så, har jag minst sagt med smör och kaviar 13,50. Eh, ja. Men man ser inte många människor direkt, men eh, enstaka i alla fall som har varit ute här och rört på sig. Men det eh, gick att ta sig fram och så, ni vet, men problemet var ju kylan och vindarna. <clears throat> ja, det var kallt, eh, kallt, eh, mycket kallt och så. Det var hemskt. Blåsigt, blåsigt och motvind hemma och så. Det var hemskt det här. Och lite halkigt och så på gården här. Man fick gå försiktigt men de hade ju sandat. Mötte lite unga fina damer också som ute och gick faktiskt i blåsen här. Så att man var inte helt ensam men det var ju ganska dött på gatorna då. <clears throat> Det brukar ju vara så. Uh, ja. Ja, eh, flås, flås i mikrofonen. <clears throat> Ja, nu kommer jag att tänka på en sak. Jag har lite jobb här. Jag har nämligen spelat in, <clears throat> spelat in Radio Haninge. <clears throat> Radio Haninge har ett dragspelsprogram och så. Den här gången var det som det skulle. Den kan det vara inställt. Nej, glass kan jag inte äta. Det är för kallt och dryckerna får stå fram. Rumstemperatur. <clears throat> Min röst eh, kan också spricka. Det kan bli ösigt och så. Man hör andas och så. Det kan bli eh, flåsigt. BSV. Eh, kylar och så verkligen där och så. Det var... Det började alltså sakteliga kan man väl säga. Ungefär vid åtta tiden och så. Så att det kommer att bli bättre på den fronten i alla fall. Dagsljuset börjar komma tillbaka igen. Men det var mycket. Här har vi fjärrvärme. Ute var det bitande kyla. Eh, så det var något problem faktiskt. Jag bara försökte vad det var. Ja, minns inte va? Nordlok. Dock. Eh, jag har tittat nu. Komma ihåg. Det är väldigt stort. Det är blåsigt. Det är möjligt. Det är svårt. Ganska. Eh, ja, inte så. Var nära vad det står plats för nästan släkt. Och eh, även där var släkt av mapp i de här. Men kände till eh, det kommer att man märker inte typ på länge så att det blir någon miss där men jag kommer kolla upp vilket kontra de så visningen i rent allmänt eh, dött. Där ser man en vit man här med skägg och skubbe, eh, frun och barta. Vit med skägg, hår och hans barn eh, är svarta. Jag vill något reklamen kom från eh, konsument. Man håller på så det är som det är. Propagandan. Propaganda. Klart det finns vita män, kvinnor och svarta. Klart att det finns ett svart. Stämde riktigt om eh, ja, mannen inte var fri. Jag sa. Det är den... Jag tror inte det drog sig på fanns inte. Nej, får inte haka upp och så. Bland. Men jag ville bara nämna själva sättet i denna tv-reklam där männen är vita och kvinnorna och barnen är svarta. Eller en vit kvinna i en säng med en svart man och så. Exempelvis. Ja. Med sånt. ITLs reklam. Som varför gick så. Svart man. En vit. Varför inte. Rar. I kom det helt. Varför Ikea hållit ett tag också. Varför man baser och så. Men det går ganska fort så att man lyfter ju borta fort. Men man hinner ju se liksom att det är en svart man och en, eh, eller en vit man och en kvinna, svarta barn eller att det är olika rastyper som blandas helt enkelt i den här eh, tv-reklamen. Eh, och syftet med det hela kan man också grubbla på naturligtvis orsaken och så kan komma sig för att tillbaks ett antal år så höll man ju inte på direkt så här utan det var ju vit och kvinnor var vit och vita och så. Eller då kvinnbarnen också svarta. Som att eh, rasblandning är den här eh, televisionen allt mer eh, faktiskt det. Vägen 16 i handen. <laughs> Men det var roligt. Ja, det, glöm, det glömmer vi inte första taget. Kan jag få en kopia? Ja, kan jag få en kopia. <laughs> nu ska vi se då. Här har han lite hjälp också, Tor, idag. Utan Peter Harrison. Ja, det tycker jag vi tar och börjar med. Håll i er. Här kommer Tore Skogman. <laughs> sitter detsamma, jag vill dra Förkylning gör en människa glad. Gubben sitter uppe i Åre och fryser och han är förkyld och bara hostar och nyser. Han har fått inflammation och kan ej ta en enda ton. Dragspelets toner kan han nu inte höra. Snuvan så svår har slagit lock för hans öra. Han kan inte sjunga alls, men ropar med sin hesa hals. Jag är så arg för jag sitter och lider. Nästippen den både droppar och svider. Den är röd som lingonsylt. Snuvan den är rött förgylld. Gubben vill gärna refrängerna sjunga, men en beläggning han fått på sin tunga. Man får inte undra på att han är ändå. Jämtgubben sitter upp i år och fryser och han är förkyld och bara hostar och nyser och han har fått inflammation miljon och kan ej ta en enda ton. Dragspelet ska inte höra, har slagit lockdansen, kan inte sjunga alls men ropar med sin hesa hatt vill jag ha medicin, medicin med detsamma, jag vill bli bra. Så hör dragspelsmusiken nu Medicin, medicin, medicin, medicin, jag vill bli bra. Kylning gör ingen människa glad. Jaha, ja. Där hade vi den, jämtgubben. Ja, där hade vi den jämtgubben. Ja. I form av Torman och Peter Harrison. Ja. Ja, jämtgubben. Det, det, där uppe är det ju snö, men vi har ju massor med snö här också. Ja, fem centimeter säger de. Ja. Och det, det har det nog varit och det är en sån där fin också. Mm. Så, så, att man har hört på TV, de pratar om vädret på TV, att det är en jädra skillnad om det är två grader varmt och eh, åtta grader kallt. I volymen på snön så att säga. Mm. Det blir mycket mera eh, högre, fler, flera centimeter när det är kallt men den väger ju inte så mycket. Men här 5 centimeter i Stockholm, det är tungt, det vet jag för jag har plockat bort den. Mm. <laughs> Det blir så, ja. tungt, det blir så tungt också när den fluffar ihop. När den fluffar ihop. <laughs> Inte för att jag vet hur man gör när man fluffar. Men... Nej, nej. <laughs> nej. Men slussar kanske. Jaha, vad ska vi hitta på nu då Bruno? Ja. Säg det. Det var väl en bra fråga. Ja. Eftersom jag... det är vinter så skulle vi kanske ha lite vintergata. Ska vi pröva med Vintergatan? Ja. Hoppas att de har framåt. Att, de har spelet. Ja, ah, drog. Platsen. Ja. Ah, ja då var fingrarna gjorda. <laughs> Spela dragspel med ryggen. En del brukar vi väldigt få till. Ah. Fingrarna lite hur som helst i ett ackord. <laughs> Det är inte säkert att det blir snyggt. Ackord blir det. Kan man spela på ackord. Tom. Ja, ska vi se hur vi, hur vi ska... Blom som vi har lagt upp på spåret här nu då. Ja, på Vintergatan. På Vintergatan. Vi gör sällskap med Rita Lindblom då. Ja, det gör vi. Ja, på Vintergatan. Stjärnorna glimtrar bara silverneskat. Snön blänker vit över skogar och fjärd i en trollbunden sovande värld. Och i en gnistrande silvervit skrud skogarnas granar har klätt till brud Döden i tysten har lagt sig till ro under stjärnornas tindrande bro När vintergatan skär här i snön kristallens strör var liten stjärna samakt när i en frostig vinternatt ditt silver stilla du strör där fick vi slå följe med Anita Lindblom. Mm. Ute på Vintergatan. Hoppas att de hade plogat bara. Jag kommer inte ihåg. Men förmodligen så har de väl gjort det. Mm. Men de kanske, de kanske plogar bort mån, heter månstoft eller måndamm. Eller? För det snöar väl inte där uppe på Vintergatan? Eller? Ja, eller? Eller? Eller? Precis. Jaha, ja, det där var ju Anita Lindblom det. Ja. Tänk att hon, hon, hon finns inte med oss heller längre. Nej. Precis. Väldigt, eh, många bara försvinner sådär. Utan förvarning. Ja. Är det så det ska vara? Ja, det är lika bra det kanske. Så är det. Eh, nu ska vi ta och lyssna lite på Roland Cedermark tror jag. Tycker du? Ja, det tycker jag. Eh, om vi ska följa min spellista här. Ja, så under, det. <laughs> gör väl det då. Ja. Och han påstår att varje dag är en gåva. Ja. Jag är benägen att hålla med. Jag, jag tror honom. Varje dag är en gåva. Ja, det, vad ska man annars säga att det är? Ja. Man tar det för naturligt att det bara ska vara så. Mm, man får ta, ta tillvara på den mm. så gott det nu går. Ja. Roland Cedermark. Det finns så många om lycka på vår jord men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt men kanske borde du besinna Varje dag en gåva, en underbar Varje dag är en lycka och glöm inte sen Varje dag ger dig minnen du bär i din korg Varje dag som en blomma på kärlekens torg. Varje dag blir ett under om den får en chans. Varje dag som en pärla om du ger den glans. Varje dag är en gåva jag glömmer inte bort min vän att varje dag den är din. Varje dag Visst undrar du ibland De åren som försvann Vad hände, ja vad tog de vägen? Att rusa blint omkring Ja det gav dig ingenting Nu är det hejda stegen Varje dag är en gåva En underbar vän En Varje dag ger dig minnen du bär i din korg. Varje dag som en blomma på kärlekens torg. Varje dag blir ett under om den får en chans. Varje dag som en pärla om du ger den glans. Varje dag är en gåva. Glöm inte bort min vän att varje dag den är din. Var varje dag som en pärla ur den glans Varje dag är en gåva Jag glöm inte bort min vän att varje dag den är din varje ju Roland alldeles på en gång. Men ja, det blev en viss repris från förra gången. Jag hade ju den med förra, förra gången också. Ja, men, men det, är ny eh, dag, det är ny dag nu så då kan vi ju ta en ny dag med en gåva. Ja, jag tycker det. Ja. ja. För varje dag är ju gåva. Ja. På något sätt. Och varje dag är unik. Den lär inte komma igen. Inte just den här dagen. Nej, men det kommer en ny imorgon. Ja. Ja, kan man vara säker på det? Mm. Ja. Om inte Främlingslegionen har tänkt något annat. Men det kan den väl inte ha gjort? Nej. Nej, o oh, nej. Ja, snuva kan man ju ha. Ja, vad har man den då? Ja, om man snusar. Jaha, då får man en snusläpp. kan man ju få lite snuva. Ja, vi kan ju höra på Pepparn då. Han har väl fått läppsnuva. här var lite, det var lite läppsnua som du bjöd på. Jag har... Eh, du har Barbro i telefon. Jag har Barbro i telefon. Ja, vad trevligt. Hälsa så mycket. Ja. Hej Barbro. <laughs> jo, ja. nej men eh, vad var det vi hörde? Det var en läppsnuva. Läppsnuva ja, var det. Det, var det. det, var det kan man hade... få när man snusar. Ja, precis. det var ju peppar. Man kan, om man får lite peppar under näsan då kan man också ja, få snuva. Ja, det kanske blir så. Ja, det kan det vara så. Ja, vad, ska, få? vad får det lov att bli nu då? Jag tänkte vi skulle lyssna på eh, något som heter Bojen. Bo, det är Vasabandet. Eh. Ett helt annat, men vad kom den med? Om jag snackar. Nu har vi på den då. Bojen. Helt allvarligt. Jag tänkte jag lite. Sommarväxt. Det var redan hade. Ja, Sundsens vis. Du menar vad alla vill. Du min tjejvinning. det är behag. Dina kyssar förvandlar min slutna gestalt till ett skimrande vidöppet hav. Som svalan sjunger nästet så skyndar jag till dig med en hand fylld av saknad som solen på himmelens fäste så vilar ditt väsen i mig. Som en sommarvind smekar du min kind och du fyller med ljusa sken har förvalt Skolan är öppet Friheten famnar förklängd utan hot Som ekar ut sin är sken av väg Förvandlet stannar uppe Där var det kvar. Vad gissade lite, där lite. Ja. Så Britt-Marie hon bor i lite finare väst? Jaha, okej. Okay. Mm. Så ska det bli så ska det vara. Eh, för eh, bland annat Britt-Marie då ska, ska höra på mm. Engan Jansson, fantastisk. Eh, både jag gör det dock snyggt. Bland annat, men det är gratis. Mm. Ball. så där. När eh, Jansson spelar Balkan-schottis. Borta i, ja var blir det? Litauen någonstans? Det är väl Balkan? Va? Det är ba nej, det är ännu längre bort. Ja. Det är borta, borta. Är... Eh, Jugoslavien? Ja, bortåt det där hållet, längre bort. Ja. Öst, österöver. österöver. Ja, ja. Annars är väl i eh, Balt, baltstaterna, om vi kommer här. Estland, Lettland, Litauen. Ja, hur som helst så var det Balkanschottis. Ja, det var det. <laughs> får, de väl bestämma själva var, var det är någonstans. Ja, vad hade vi sedan? Det... Ja, vi har ett önskemål till faktiskt ifrån Barbro. Hon vill, hon vill ju höra Bruno. Ja, det var jag. Ja, precis. Det hade jag glömt nu. hade jag förträngt. Det hade du förträngt. Det var ju inte länge sedan du pratade med henne. ja. ja. En, en av de låtar som jag själv har gjort. Både komponerat och spelar och sjunger. En bland... Jag, jag vet inte, jag har inte räknat hur många låtar jag har gjort men det är några stycken. Ja. Men i det här fallet så är det en låt som heter Glad musik för miljoner. Här har du en chans, upp och ta en dans Nu blommar det av glada dragspersoner Här och norr vår spelemanskänsla för kulturens traditioner Tillsammans du och jag, tänk vad det blir bra Det passar drängar och baroner Dragspel, vas och tela som för er kan spela glad musik för miljoner Basen, son ger en must, fiolen, liv och lust i melodin för gammeldansdemoner Tempot, det är bra, det är ju som det ska Du känner säkert våra ambitioner kronor. Dansa, sjung och bli lycklig, glad och fri. En injektion av folkmusik, hormoner. Och dragspel, bas och fela som för er kan spela glad musik för miljoner. för oss med kulturella pretensioner. Tack för att du kom i sommaren full av blom och lyssnade i lagom proportioner till dragspel, bas och fela som för er kan spela glad musik för miljoner. Till dragspel, bas och fela som för er har spelat glad musik för miljoner. Glad musik för miljoner. Ja. Jag är inte säker på att miljoner som lyssna på den men glad musik kan det ju vara ändå. Ja. Så får väl så många, många som vill får vi lyssna. Ja, Barbro lyssnade säkert efter önskelisten. Ja. Mm. ja. Samtidigt som den här Glad musik för miljoner. Jag tror att jag samma år jobbade med den första med text som jag gjorde, Hör du här, du har du Hambo. Tror jag var. Ja. I samma veva. Hör du här, du har du Hambo. Ja. Mm. Det hörs. <laughs> ja, ja. Eh, och sen kom ju de andra låtarna också. Snoa till tusen och Snoa från Norrby. Och många utav de andra. Vi skulle ju kunna ta den förresten, snoa från Norby eftersom jag själv bor i Norby. Ja visst, det går väl bra. snoa från Norby. med det. Så var det med det. Snoa från Norrby. Mm. snöa i Norrby? Nej, snåa från Norrby. Ja, men det snöar i Norrby också. Ja. Oh, ja. Det snöar över hela jorden. Jag ser det snöar, jag ser det snöar. Det var väl trevligt, hurra. Ja, visst. Nu är det vinter, nu är det vinter. Ja, men vi har fred. Fred? Ja, fred vinter. Ja, vi har ju fred vinter. <laughs> Ja. Han har gjort många. Ja, det kommer, vi ska ha en med Fred Winters trio här framöver. Men innan så skulle vi bjuda på lite Kalle Julabo, va? Ja, det tycker jag. Ja. Det är inte så ofta vi har han själv, han själv är med. Nej. Det Står här, Kalle Julabo 1944, står det. Ja. Är det inspelningsdagen, det tror du? För det var året innan jag föddes. Ja. Mm. Då, var han, då var han i full gång. Då var han, <laughs> ja, då var han i farten. Ja. Första gången jag lyssnade på Karl Jularbo. Ja. Det var på Båtsmansbanan i Stöde i ja. Medelpad. Jaha. 1948. hade han kommit sin Cadillac där då? Eller? Ja. ja. Han var, rikt, han var han riktigt, hade bara Cadillac. Ja, han var riktigt en hot, hot kille. Han var riktigt storstjärna. Han var som den värsta rockartisten. Ja, visst var det det. Ja. Ja, ja. Ah, han, var, han var jättestor. Ja. Både, både här hemma i Sverige och i Norge. Ja. Kanske i Finland. Hade, hade han alltid, åkte han alltid runt i sin turné i Cadillacen? Vadå sa du? Åkte han alltid runt med, i Cadillac? Ja, det gjorde han. Ja, det måste betraktas som ganska så exklusivt kan jag tänka mig. Jo, men mycket, mycket exklusivt. Ja. Nu rullar vi in lite pengar för honom då antagligen. antagligen. <laughs> för att åka Cadillac. Ja. Oh, ja. Min son har haft Cadillac, men han har inga pengar ändå. <laughs> han har haft Cadillac. Han fick ju en, en bra plattform att gå ut ifrån Ebbe i Jularbo. Ja, Sonen. ja precis hade ju mycket, mycket att ta av. Ja. ja, sånt är livet. I, finskog, ja. I finskogen alltså. Det är den som först går upp och sen går ner. Ja. ja. Först så går det upp, så går det ner, så går det upp. <laughs> Sen så går det ner, sen går det ännu längre ner. Ja. Tage Danielsson. Är det han som har skrivit texten? Ja. <laughs> ja. Ska vi lyssna? skratte äder och det smäller över den En vild i fem liten röjsa och det är dans hemma Runt om i vatten Andersson, då blev det utlovat mm. säga att ett litet liv fast det var uppe dels. Det här ni hörde på, det var en kille som hette Erik som tillsammans med Dörstrud Winter då, ut som, men det var det blev. <laughs> Och det bra. Och tycker rätt. Fast det inte är grått. <laughs> Det är tokigt ibland. Jag har kvar livet i finskogarna. Ska vi chansa på att jag, <laughs> att jag trycker rätt den här gången? Vad säger du Bruno? Ska vi tro det? Ja, vi försöker. Någon gång ska jag väl lära mig. Kan jag tänka. Om jag gör rätt nu så ska ni få Kalle Julavåg i livet i finskogarna. Tv pratar om vädret på det skillnad om det är två grader varmt. For så ett eh, gott av bägge vägar, det. Eh, så ska det sägas att de som bor i Havet sinat ut och bergen smälts till glöd Jag älskar dig, det ska jag än när jorden ligger död Min älskling, du är som en ros en nyutsprungen skär Jag som den ljuvaste musik min älskade du är Loa Falkman för Ulla på Lidingö, min älskling du är som en ros. En sån här tåblåd som man kan ju sjunga med i. Eh, och det, det, får man tänka på att det finns ju faktiskt en hel del låtar som eh, vi kan sjunga med i och gör det ofta och gärna. Jag tänkte att här kommer en som vi alla gånger kan texten till. Yes, det var alltså Melody Gardot live med låten Over the Rainbow inspelad 2013 från Zürich. Och det här är alltså en låt som skrevs redan 1939 till musikalen The Wizard of Oz. Oz, Oz, Oz, whatever. Um, och det var alltså skådespelaren Judy Garland som sjöng denna vackra melodi. Och kompositör då var ingen mindre än Harold Arlen. Ja, alldeles strax så kommer jag till Subaida Solid här i studion och ni vill inte missa detta, tro mig. Det blir musiksnack som vanligt och även musikspel som vanligt. Så sitt kvar kära, kära lyssnare. Nu blir det en liten, liten reklampaus. Radioreklam förfärlig <laughs> historia egentligen. Eh, min hustru har ju alltid haft hästar men har det inte längre. Men eh, jag har varit med om många tragiska stunder då hästar har behövt att avlivas. Det är inte roligt. Vikingarna var det. En sliten grimma. Ett önskemål nu för Märit Dahlberg. Vår veckans födelsedagsbarn då och eh, önskemålet Chris Palmer med eh, Basin Street Blues. Won't you come along with me? the take a trip street. Oh. Basin Street Från Mats i Orsa. Vi tar en hälsning till medan vi ändå håller på. Och det är vi på Stusses tackar för alla hälsningar, hälsar tillbaka, kramar från Ruby Taga och ni vill höra Conway Twitty. I can't stop loving you. lägger den i önskehögen får vi se om vi hinner med alla de här låtarna som vi har fått in nu. Och sen ska jag tänkte att spela Ricky Nelsons Traveling Man. I'm a traveling pretty senorita waiting for me down in old Mexico, ever in Alaska, stop and see. Sand of Waikiki, and I Han var en traveling man, en som far omkring, Rick Nelson. Eller Ricky Nelson, han bytte namn när han var, var 21. Från Ricky till Rick. Hälsa och tacka för alla hälsningar. Vi hälsar tillbaka och till oss i studion från Siv och Sture och micken är valfritt. Så jag lägger den i högen så får vi se vad vi kan göra åt det. Och jag spelar en, en lite på Tom Nordbloms orkester. En bukett med vissna rosor. Det är det ingen som önskar sig, men låten heter så. med vissna rosor som jag är Jag köpte dem i förrgår i Primus fruktaffär. Jag åkte ut till Liveröd men du var inte där. Du sa jag skulle komma men inte före sju. Så i en vas, en alltför liten vas, där har jag nu bukett med vissna rosor som jag ville ge till dig helt apropå som ett bevis. Jag stod där invid dörren i minst en timmes tid. Jag kunde ju lagt blommorna på trappan där bredvid. Här står jag vid mitt fönster och gissa vad det är. En lång och ståtlig rosenröd bukett som vissnar ner. En bukett med vissna rosor som jag ville ge till dig helt apropå som ett bevis. En bukett med vissna rosor som jag ville ge till dig helt apropå som ett bevis. Ja, det var Tom Nordbloms orkester. De hade lite olika namn. Tom Nordbloms med en bukett med vissna rosor. Ja, då har vi en önskelåt kvar. Och det är kramar ifrån Lasse och Viola stod det på den lappen som var önskad och det var med Thorleifs Vi möts igen. var Tor Efste som fick avsluta musiken ikväll med låten Vi möts igen. Hoppas ni har gillat mixen ikväll. Det var inte så många önskelåtar som det brukar vara utan vi fick blanda ihop med lite engelsk eh, popdängor eh, ifrån förr. Så vi på Radio Kavalkad, Ulla-Britt, Lilian, Gunnar och jag Steinar tackar för det ikväll. Och vi hörs nästa gång, måndagen den 1 februari, då det är månadsfinal egentligen då. Vi hörs då om ni kan, vill och vågar. Puss och kram på er! Du har lyssnat till programmet Kavalkad och ansvarig utgivare för detta program är Steinar Dahl. Programmet sändes i samarbete med Leksands Sparbank, Bilda och Ica Maxi i Mora. Väl mött nästa vecka! reklam. Ska du bygga? Ja, det tänkte jag. Besök vår bygghandel i Mora. Det... Ole visar tall från Utbildningsdirektoratet. Mens det tidigare var jobber till de som inte fullførte videregående, är det nu svårt vanskelig å bli fast ansatt, ifølge uppföljningstjänsten. När jag hadde sluttere på mitt kontor när jag starta i OT för några år sedan, så hade de jobb när de slutade på skolan. Men det är nog undantaget mer nu enn hva det var før oljekrisen f.eks. For tenåringen fra Sandnes har tida på verkstedet betydd mye. Å eh, ha bytta stue litt, hvis det går an å si. Eh, at det er mm, lettere å komme tilbake og begynne på ny igjen. Nå er planen å fortsette der han glapp. Han vil fullføre videregående og ta utdanning innen rusomsorg. Få fagbrev og eh, komme meg ut i arbeidslivet. Egentlig det største ønsket jeg har. centers, knowing it's all a fraud in mainline conservative Europe. And by conservative Europe, I mean conservative people that don't usually get out and get violent in Germany and in the Netherlands and all over are burning down the police stations and are burning down the COVID centers and are burning down the hospitals because they're not stupid. They know the real numbers and they know they're arresting doctors and scientists that tell the truth. And by the way, I look at these crowds. These are Europeans doing this, sick of the Islamic invasion, sick of the no-go zone, sick of the New World Order. Am I saying it's good to go out and burn up police stations? Am I saying it's good to go out and burn down COVID centers? Well, I'll tell you this. I didn't start this fight and I'm not asking for this fight, but I'll tell the globalists this. Klaus Schwab and all of you and, and Bill Gates, you're not getting away with this. And I know you're really freaked out right now. But I call on the American people not to be offensively violent against capitals or police stations or military bases. The globalists train you to attack those. They have Southern Poverty Law Center operatives infiltrating militias and, and, and other groups trying to get them to hit military targets to then turn the military against us and then to also have a purge inside the military. I told you three weeks ago, you watch the next thing will be the purge of the military. Even before January 6th, I said that's coming. And then right after January 6th, I said, you watch, they're going to call the troops in and then say they can't be trusted. I know a communist takeover. They're following the Bolshevik revolution because it's worked in over 20 countries. Do you understand? It's worked in Vietnam. It's worked in Venezuela. It's worked in Cuba. It's worked in North Korea. It's worked in China. It's worked in Europe. It's worked in the Czech Republic, Romania, Hungary, Poland. Would you like me to continue on for a while? because I can list every damn one of them. This is a tried and true blueprint. You ask why they don't stop? Because nobody's ever stopped them. Because we let the, oh, while the left's building up their, their bases, while the left's training everybody, uh, this stuff at universities are like, oh, don't shut us down. We're just training to overthrow the country, but we have free speech, right? We're like, okay, you have your free speech to overthrow the country. And then we're like, hey, don't overthrow the country. Don't bankrupt us. Oh, sorry, you're terrorists. We're going to arrest you now. See how they work? So they're going for broke and they've got Biden in there because they know gutting the country is going to be incredibly unpopular. They know, so they've got him ready just to remove him again and bring in somebody more popular. Probably not even Kamala Harris. So this is exchangeable people they're putting in and he's deteriorating fast. You know, Owen didn't just say that. We've got the audio. He should play it next segment. They can boost it up. You can hear it. Yesterday, he's like, I don't know what I'm signing. Like, who am I? Talk about 25th Amendment. I mean, holy Toledo, ladies and gentlemen. But I'll say this in closing. <coughs> when I talk about the New World Order coming after us, it's not a game. It's not a joke. You have to remember, like dominoes, like Trump would always say, if they get me, they're going to get you. They don't hate me. They hate you. They want to get through me. And I still see everybody